sin spelning. Vi har den 11 september där och jag pratar med miljöinspektören där på Hedemora kommun. Eh, ja, vad hette hon nu? Matilda Nilsson, hon är taggtråden och så. Var på Ica där och handlade lite grann och tog en liten sväng eh, norrut och sen eh, hem här. Och hittade faktiskt Dextrosol som jag minns från om det var Eriksdalsskolan eller Katarina Real där på 70-talet så åt man sån här och salta pinnar. Men eh, att extrasol ger en massa energi faktiskt. Det innehåller ju C-vitaminer och så. Så att jag köpte faktiskt två stycken sådana här förpackningar. Ja, det hette Dextrosol typ förut. På 70-talet. Om jag minns rätt. Men nu heter det bara Dextro Energy. Och tvn är på här och jag åt en färdig smörgås där med ost och skinka. Jag drack lite te med mjölk i där. Jag har duschat för andra gången och eh, öppet i köket där och eh, på P4, P4 Dalarna, alltså Sveriges Radio det här, så är väl det som jag eh, eh, räknar med alltså att det blir skandal med SD här i kommunerna. Som vanligt, folk röstar på dem i kommunalvalen och vad får man för det? Ja, man får tomma SD-stolar står det här. Tomma SD-stolar i fullmäktige i flera Dalakommuner så att Åkesson har ju inte lyckats förbättra sina kommunala föreningar där. Eh, I Malungselen. Det är alltså två kommuner som är ihopslagna där. Malungselen, Vansbro, Hedemora och Gagnef. Eller Gagnef kanske. Har Sverigedemokraterna flera tomma stolar i fullmäktige. Man kan väl säga att de får fler mandat än man har eh, kandidater. Därför blir det flera stolar som är tomma. Man kan alltså inte tillsätta alla dessa. Eh, och sen har det då hoppat av folk och så vidare, uteslutna. Så det är lite olika orsaker till att det blir tomma stolar. Inte bara tomma stolar. Eh, det kan finnas sådana exempel också, där det inte finns några alls. Men det finns ju i och för sig kandidater, men det är också ett antal tomma stolar också där. ja, man får, man får mer och fler eh, ma eh, mandat eh, än man har. Man kan inte tillsätta alla stolarna så att säga. man säger så. Nej, det var inte mycket jag handlade på Ica där, men lite mer glödlampor då. Jag tror det hette Dextrosol, de här tabletterna på 70-talet. Men då heter de inte mer än Dextro Energy. Och eh, de ska man egentligen låta smälta i munnen där. Så att de ger en massa energi. Men om jag minns rätt så heter de Dextrosol på 70-talet där. Och jag gick en liten sväng i norra här och tillbaks och eh, det var i alla fall uppehåll här faktiskt. och eh, ja, sån här färdig smörgås, skinka och ost. Och te där och eh, lite mjölk i där. Så då har jag faktiskt Dextro här, Energy. Men eh, jag är helt säker på att de hette Dextrosol när jag gick i skolan på 70-talet. Och salta pinnar var en, en, en, en populär grej att käka också. Och de här de här energitabletterna som nu heter Dextro Energy. Men jag minns att de hette Dextrosol förut. Minns jag. Men det spelar ingen roll, det är samma typ av. Men de fanns redan på 70-talet där. Eh, liksom salta pinnar och så. Mitt minne när man var liten och gick i skolan där på Södermalm. Vi kan som sagt lägga ut ljudet, ljudet också från tvn här. Det verkar vara någon mobiltelefon som kommer in ibland där, tyvärr. Och eventuellt så köper jag väl en stereosignalkabel där på 5 meter sen och kopplar in så att vi slipper den här trådlösa förbindelsen. För det kan bli störningar från mobiltelefoner också. Kostar inte så mycket. 5 meter signalkabel där. Ska man dra den här från tvn direkt till audioväxeln tror det behövs en fem meter kabel då. Eric, hey! Are you kidding? I'm thinking of animals. Hi, how are you? Så att det var uppehåll i alla fall här. Eh, lite eh, mulet och så. Det behöver inte gå någon längre sträcka. Ja, jag slängde en soppåse också. Pratade med Matilda Nilsson som är miljöinspektör på kommunen där. Vi ligger i taggtråd där nere i motionsspåret och så. Eh, märkligt nog eh, med stolpar och så. Det eh, sitter fast. Och jag vet inte om det har varit någon form av stängsel där tidigare med taggtråd. En gammal rostig taggtråd och gummidäck och grejer som ligger där. Och den här bilen står också kvar faktiskt med punktering och krossade sidorutor och uppenbarligen stulen en, en, en ljusgrå BMW som står bakom sporthallen faktiskt. Den har stått rätt länge där nu. Och den var som sagt var inte anmäld eh, stulen. Men eh, den har ju punktering på däcken och eh, krossade sidorutor och den har stått rätt länge där. Men jag har ju pratat med polisen om den här bilen så att den behöver snart försvinna bort. Nu säger jag inte vad de här tabletterna innehåller direkt för det är så liten text där, men det innehåller ju vitamin C och liknande där. Så att man får i sig en del nyttigheter och så. Och den hette väl kanske Dexosol tidigare. Eh, ja. Ja, det var lite lagom med folk där på Ica. Det satt någon utländsk kvinna utanför också med några blåbär och grejer där. Det verkar inte löna sig direkt att sitta där och försöka sälja någonting. Det verkar noll intresse. Eh, jag har rensat upp lite skräp också. Vi har vecka 37 här. Dagny och Helny har namnsdag. och eh, tisdagen 11 september det. Det blir imorgon som det preliminärt ska vara eh, färdigräknat om allt går som det ska, eller under onsdagen. Ja, jag vet inte om valmyndighetens sida ligger uppe eller nere. Jag har inte pillat på det ännu där. Så att eh, jag kan inte uttala mig helt enkelt. Det måste nog utredas det där. Den valmyndighets eh, webbsida inte fungerar och ligger nere. Så att onsdagen behöver vara den dagen som det ska vara helt färdigräknat för alla, alla utlandsröster och hela faderullan där. Och det är någonting som kan ske eh, inte före onsdagen utan måste väl ske efter där. Kanske torsdagen och fredagen hur det blir. Fortsättningen så att säga efter själva valet. Jag har inte ens röstat så att jag borde inte bry mig om det här. det, är lite väl tidigt att säga det. Jag har inte färdigräknat eh, rösterna. Ja, det är gråväder i Stockholm också där. Grådaskigt då. Gubbarna får ingen motion, men båtarna rör på sig i alla fall. Jag var ute och rörde på mig där. Med lite bensplattor. Och eh, jag kan lyssna internt också på P1 här så att det inte går ut i några datahögtalare jag tog ner eh, senaste programmet med David Duke där och sen ett program också med Red Eyes Radio så att jag uppdaterar de här spellistorna ibland där. Då hamnar de ju längst ner där. Kollar just nu på tvåan. Det var en väldigt stor utredning under mellankrigstiden som hette Kvinnoarbetskommittén som tillsattes 1936. Och där, det är hon som gör jobbet i den kommittén. Den var oerhört viktig. Därför att då hade vi haft en period av ekonomisk kris. Då finns det ett motstånd mot att gifta kvinnor överhuvudtaget ska få lön. Då får vi se hur det blir med de här valplakaten också som är uppsatta lite runt om i Långshyttan. De ska ju inte vara kvar men jag ger väl eh, Socialdemokraterna några veckor på mig innan jag ringer och klagar. Eller skickar e-post. För att de ska inte sitta uppe i evigheter här. Men det var det ganska nyligen som valet har varit. Så att de har väl följt upp med att ta bort valplakaten runt om i kommunen här. Och eh, sitter de kvar om några veckor så måste jag ju klaga naturligtvis. Och eh, jag får väl kontakta dem via e-post där. Socialdemokraterna i Hedemora kommun och eh, det är väl lite väl tidigt att eh, börja gnälla redan. Eh, det har ju bara gått några dagar. De har ju många valplakat som ska bort där och så. Några vallokaler, eller jag menar några valtält eller sånt har vi inte haft här i några möten eller så. Och eh, det verkar väldigt grå dasket där nere i, i Stockholm. jag tyckte det såg bättre ut här för Ja, var det inte onsdagen som det såg bättre ut här? Jag har ju tittat på... Ja, det ser bättre ut här för... Eh, ja, onsdagen och, och eh, torsdagen ser bättre ut. Så då ska vi... Ja, onsdag och torsdag ser bättre ut för Långsötans del. Och då blir det lite svalt men eh, det blir ju soligt eller växande molnighet. Så då ska vi komma ut igen på våra vandringsturer igen och så. Så att det här är... Jag bor i nord, nordvästra Svealand så på onsdag kommer det i sydöstra Svealand. Eh, ett mindre. Eh, men eh, nu bor jag i nordvästra Svealand så det kommer att bli soligt eller, eller, eller det kommer att bli växande molnighet kan jag säga och eh, det här gäller mest sydöstra Svealand. Jag bor alltså i väst, nord, nordvästra Svealand. Ojnareskogen på norra Gotland. Verksamheten kan... Så prognosen här är för att det blir onsdag och torsdag blir det växlande molnighet när vi kan komma ut där. Och torsdag blir också en, en svag högtrycksrygg passerar hela landet där. Avtagande vind. Så att eh, SMH i appen här för Långsötan säger att onsdag och torsdag blir det i och för sig lite svalt väder och det verkar gå mot lite svalare väder här faktiskt och så. Men man får ju klä på oss lite mer bara. Så då ska vi kunna komma ut på vandringsturer här. Men jag tror inte jag sätter på mig för mycket kläder heller för att man blir så väldigt svettig och flåsig där det bara rinner. Ja, det bara rinner ut med ryggen och man känner hur det droppar och forsar med svett. Eh, och Jack är alldeles dyngblöt och blänker på insidan sen man tar av sig dem så att man flåsar och är svettig. Men det är helt naturligt och på onsdag och torsdag ska vi kunna komma ut här och vandringstur igen. Och då blir det sol eller växel eller molnighet för Långsuttans del eh, kan man se i SMH-appen här. Så att jag var bara ute en liten sväng här det hade blivit felrapporteringar. Det kommer framför allt att ändras när vi gör vår slutliga rösträkning och kanske också imorgon när onsdagsrösterna kommer och registreras in i valdatasystemet. I sak så förändrar det väl ingenting. Det här visar ändå att Sverige behöver mer utav samarbetet, blocköverskridande samarbete. Men det visar väl också om det här resultatet skulle stå sig att det blir ännu orimligare att Alliansen skulle gå fram och bilda regering trots att de skulle ha förlorat valet. Priset på kranvatten kan komma att fördubblas inom 20 år. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten står svenska vatten och avloppsanläggningar inför mycket stora investeringsbehov. Anläggningar behöver byggas om och anpassas efter att det byggts många fler hus samtidigt som det kommit nya krav på avlopp och rening. Och så vädret. Hur blir det, Jannike? Ja, jag har aldrig betalat ett öre för eh, vatten och sånt. Det ingår i hyran det där med varmvatten och så. Att man betalar ingenting för vattnet så att säga. Eller varmvattnet. Det finns ingen vattenräkning i lägenheterna. Utan det ingår i hyran så att säga. Och det är likadant med fjärrvärmen där också. Det finns ingen speciell avgift för fjärrvärmen. Utan det ingår väl också i hyran. Eh, fjärrvärmen och varmvatten. Men det kanske gäller villaägare inte de som bor i hyres eh, eller vanliga lägenheter i alla fall där. Här kan jag lägga ut tv-ljudet där. Så att eh, onsdag, torsdag skulle kunna komma ut där. Och man svettas ju kopiöst faktiskt när man är ute. Och det verkar också bli långsamt lite svalare här faktiskt. Det är hamnar inte på mer än 15-16 grader. Och herregud vilken fet eh, människa det är på tvåan där. <laughs> oj, oj, oj, vilken byst och vilken bakdel. Åh herregud, hon var mullig. Oj, oj, oj. Slå er ner. Ja, ni kan sitta ner. <laughs> De här Dextrosol-tabletterna hette väl så på 70-talet va? Dextrosol. Mm, för jag minns de här i skolan faktiskt där om det var Eriksdalsskolan på Söder eller om det var Katarina Katrinerial så Vilken man handlade sånt i en Ica-butik där som låg eh, ja, det var väl inte Roselundsgatan kanske men jag tror det var Tideliusgatan hette det att det ska ligga en Ica-butik där på Tideliusgatan nära Blekingeåtan. så att det gick från skolan dit och handlade salta pinnar och Dextrosoltabletter eh, som nu verkar heta Dexto energi. Men jag ska säga att jag har snattat en gång och det var just i den <clears throat> Ica-butiken, vi var några stycken som. Jag tror jag stal eh, tuggummin för 12 kronor. Eh, och eh, eh, vi hann precis komma ut ur butiken där på väg mot Eriksdalsskolan så kommer det då en butikskontrollant och vi får då följa med tillbaks och följa med upp på en trappa. Han kunde alltså sitta och ser ner över butiken. Och det var då en, en spegel där. Så att han syntes inte nerifrån. Men han kunde se ner i butiken och kunde se den här stölden. Och han hade ett samtal med oss där. Och jag hade då snattat för 12 kronor. Han sa att vi skulle inte göra om det här. För då skulle han ju kontakta polisen. Nu var vi, vi minderåriga. Så att vi fick bara lämna ifrån oss det där och som dess har jag aldrig någonsin snattat faktiskt. Ja, exakt vad det var jag snattade minns inte. Det var en ganska liten summa för 12 spänn och sen var vi minderåriga också. För att han hade bara ett samtal med oss där och sen har jag aldrig snattat dem mer. Jag paddade lite äpplen också, och när det kom ut en gubbe och hytte med näven och ja, man la små stenar på spåret också över Stockholm söder och spärrvakten började skrika i högtalaren och eh, <laughs> det var ingenting för pendeltågekrossen där stenarna så det blev ingenting kvar av dem. Eh, det var lite dumt gjort i och för sig men det var ju Ja, vi var i spårområdet i och för sig och det var ju tågtunnlar och så. Jag minns vi var en gång där i Södertunneln där så kom polisen och min halvbror Christer var med och sen sa vi till polisen att det är en kille kvar där inne i tunneln och så försvann de in i tunneln och då drog vi iväg snabbt. Och jag och min eh, spanska kamrat också David, fast han var född i Sverige, vi skulle över Årstabron en gång men det gick inte det. De här som körde tågen de fick ju syn på oss att eh, ja, vi fick sitta i en polisbil några minuter då. Det var likadant där faktiskt, som sa att gör inte om det här en gång till du. Och sen släppte de oss och då gick vi gå hem lite skärrade. Och eh, vi kände väl det att försöka komma över Årstabron där tågen går. Den gamla Årstabron alltså, 70-talet eh, där. Det var ju helt, eh, ja det gick ju inte bara utan de kontaktade ju, eh, de kontaktade ju ställverket där. De som körde tågen, de såg ju oss så att eh, ställverket kontaktade ju polisen där så att fick sitta i en polisbil en stund där. Då sa de att det här är allvarligt där. Det får ni inte göra om med en gång till. Det får ni sluta upp med. <laughs> Så att eh, det gjorde vi aldrig om kan jag säga och det, även att eh, hålla på i, i tågtullar också. Det var minst sagt väldigt otäckt där. Sen det gjorde vi inte heller om faktiskt. Och många år senare började jag jobba på järnvägen och så. så att, eh, Ja, sen var jag i spårområdena och så med spårbehörighet i säkerhetstjänst och växlade tågen där på Stockholms central och sen blev jag ju eh, radioloksoperatör också 1991 där. Så jag började, ja man kan säga att jag hade en låda på magen kan man säga. Och tryckte på knappar och grejer och styrde loken där eh, radiostyrt då. Så att det blev mycket bättre kan jag säga jämfört med att det var lokförare som höll på att ratta man ska hålla på och vifta med armarna och visa fram och back och allt möjligt där. Och eh, säkerhetsmässigt var det naturligtvis mycket bättre också där. Så att vi får planera för det. Onsdag och torsdag. Och komma ut då. Jag skulle inte ha så jättemycket kläder på mig därför att man blir förskräckligt svettig nämligen om man svettas ju kopiöst och flåsar och svettas där åka. Som sagt var, vi måste helt enkelt avvakta hur det blir med eh, vidare efter den här efter själva valet här som har varit. för att det är för tidigt då, det har inte räknats färdigt allt där och eh, nu rör sig skärgårdsbåtarna här också här. Det är från de här kamerorna som sitter på danviksen.se och sänder live där. Ibland tror jag man får uppdatera så att de ska röra på sig. Nej, nu rör de på sig va? Och det är grådaskigt i Stockholm också. Där. Så prognosen för Långshyttan ser bättre ut i alla fall här. Det var onsdagen och eh, torsdagen. Och det börjar bli lite, äh, lite svalare. det räknas röster och det beräknas väl som normalt sett blir färdigräknat under onsdagen där med samtliga röster och så. Det kommer ju röster in från utlandet och så vidare här som ska färdigställas också. Så att eh, preliminärt så ska det vara färdigt normalt sett under onsdagen som sagt var. den 11 september här och ja... Man ska inte skratta kanske, men 11 september... Ja, det var väl där 2001 det där. Jag bodde i Märsta där då. Det där terrordådet som var, det var väl 11 september det. Mycket märkligt faktiskt hur man kunde lyckas med det där och så. Ja, det var ju försäkert faktiskt där. 11 september 2001. Eh, det lär väl vara någon form av minnesceremoni där borta i USA och jag vet att den här svarta sångerskan eh, Donna Summer avled faktiskt av, av sviten efter det där terrordådet. Så att det blir sån här smolk i luften och hon andades in det. Hon eh, var ju bosatt där i vilken stad var det nu igen? Så att eh, hon fick väl cancer sen eh, som en eh, effekt av det där. Hon levde i några år men sen avled hon ju på grund av det där. Gick in i lungorna och så. Här, ja. Sådana dammmoln som revs upp när de här enorma byggnaderna rasade ihop där, de här tornen och så. Så det var därför hon avled, men hon avled, hon avled ju inte på en gång, hon levde ju många år där. Ja, vi ska se om... Ja, vi ska se om eh, Valmyndighetens hemsida fungerar eller inte. Vi ska se om den fungerar. Det har väl varit överbelastning här. har väl inte varit någon attack utan det har varit en överbelastning helt enkelt Ja. ja, man stelnar till så att man måste försöka att röra sig där faktiskt. Och, ja, eh, det ser bättre ut för onsdag och torsdagen så jag kan komma ut här på en vandringstur i skogen uppe på bergen och hyggena och hålla låda där på 6 kilometer kanske. Vilket tar flera timmar innan man kommer hem. Nej, det verkar inte. Nej, det går inte. Man kommer inte in där. Så att... Eh, Möjligtvis om man går in på Länsstyrelsen här. Eh, det är Länsstyrelsen som är själva myndigheten va, som räknar samman de här rösterna. Men valmyndigheten fungerar inte alls faktiskt och det är ju mycket märkligt det. Vad som är orsaken egentligen, det vet jag inte riktigt. har målet är att komma ut i någon form varje dag här. Så att, eh, det blir som sagt var bättre väder under onsdagen och torsdagen så att vi kan ta oss till skolorna igen och så. Jag kommer iväg där på morgonen och är borta i flera timmar och en 6 km sväng uppe på bergen och hyggena här. Ja. Men visst är det märkligt att vi har en valmyndighet, vi har en hemsida som fungerar, det är mycket märkligt faktiskt. Det har väl aldrig förekommit tidigare att den ligger nere. Men å andra sidan är det lite tidigt också. Eh, utan man får avvakta här tills det är färdigräknat. Vad man ser på de här kamerorna här som sänder från taket där på äldreboendet. Danviksempo.se, det är gråväder i Stockholm där. så att det är lite väl tidigt när det gäller... Ja, vi kan ju gå in på text-tv förresten och kolla. DS-dullen där så slipper man pilla själv. Nej förresten, det är på ettan där just nu. Sen, ettan har det där. Eh, nyhetsrullen. man slipper pilla där och hoppar vidare av sig själv där. Ett jäkla tryckande överallt där. Så att ehm, det pillar sig själv så att säga. Jag <laughs> har faktiskt sett en bil här på, eh, som kommer från Länsstyrelsen. Dalarna. de som ansvarar för de här naturreservaten och så. Vi har ju två stycken norr om Långsutterna. Ja, det är länsstyrelsen som rapporterar resultat till Valmyndigheten står det där. september, invigning av Blybergs naturreservat står det här. Eh, jag vet inte var det ligger någonstans men det bör ju ligga i Dalarna i alla fall. Det sker klockan 17, vi ska se vad det framgår där. Ja, det är Länsstyrelsen i Dalarna där och de har en vigning av Blybergets naturreservat och porfyrbrottan där. Och här ser man en bild också. Vi ska se var det kan ligga någonstans. Ja, det är inte riktigt eh, var det kan ligga landstidning, landshövding Ylva Törner invigningstalen med flera. Ta varma kläder och bra skor står det. Och stigen till invigningsplatsen är delvis brant. Och vi ska se här. Blybergets naturreservat i Älvdalen. Skyltat från bystugan i Blyberg. Här man kartor över området. Eh, ja, det är intressant. Vi har två naturreservat här. Eh, Stora Älvsjöbergets natur, eller Älvsjöbergs naturreservat västra delen också, sen har vi Morkullberget där. Det var 40 hektar och 7 hektar. Eh, Länsstyrelsen har satt upp skyltar där om detta. Det finns två stycken eh, skyddade områden här norr om Långsuttan som skyddas då. det är inga kalhyggen och så. Det är gallring där. Blyberg var vi här ja, och det var Älvdalen där. 60 hektar. Och det ska invigas imorgon. I Landshövdingen där och så. Klockan 17. Ja, det är alltså Älvdalen det där. Man eh, ser bild på eh, det hela där. det är ganska långt norrut va? Nordvästra, eh, upp mot, eh, ja, det är eh, mot norska gränsen och så. Blybergets mäktiga höjd reser sig över Österdal, älvens dalgång för att nå 525 meter över havet vid Blybergets topp. Ja, det var högre än än en Grevlingberg som bara, bara är 330 meter över havet. Berget är byggt av den vackra bergarten porfyr som kallas Ribergsporfyr. Den är en av Sveriges mest kända och berömda bergarter. Orörd skog med fukt ger liv åt mossor, lavar och blommor. Den otillgängliga och fuktiga östra branten växer granskogen tät. Här frodas olika hänglavar. På Västluttningen är det torrare och här dominerar tallen istället. De brantaste partierna har lodytor med intressant mossflora. Bland annat påträffas porfyrmylia som är en bladmossa där bladen ibland blir rödfärgade. Skogen är opåverkad av modernt skogsbruk och hyser flera av den äldre skogens typiska arter. I fuktiga stråk finner man de fina blommorna ögonpyrola och Dvärghäxtört samt orkidén grönkulla. I området finns två stora stenbrott som ägs av Blybergs samfällighetsförening. Det gamla användes från porrfyrepokens början 1788 fram till början av 40-talet och är numera skyddat som fornlämning. Det pågick fram till 60-talet. Man bröt alltså sten där för industriändamål. Det är naturligt för eh, blybergsbor att söka sig upp till berget för fritidsaktiviteter. Fina leder gör utsiktsplatserna lätt tillgängliga. Även om en betydande stigning för att nå dem medför viss ansträngning står det. Och här följer olika regler som gäller för naturreservaten och så. regler eh, som gäller de här naturreservaten. Här ser man en eh, karta också på själva eh, området där. De ligger lite grann norr om själva Blyberg där. Riksväg 70 går en bit bort där och då har vi gått en järnväg också tidigare där. Mellan Mora och Älvdalen där. Jag kan lägga ut en länk här på eh, radiochatten.tk och dagenstider.tk Så kan vi få gå in själva och se det där naturreservatet som ju invigs imorgon. Den 12 av landshövdingen där bland annat och ja. Eh, det ligger nog i Älvdalens kommun det där. till ännu ett nytt eh, naturreservat här. I det här länet. Sen vet jag också att det finns ytterligare naturreservat här. Eh, öster om Långshyttan. Eh, I de djupa skogarna där så finns det ytterligare naturreservat. som är lite svåra att nå så att säga. Men det finns ytterligare naturreservat här. Utanför själva långsiktet som sagt. Ja, det gäller att upptäcka saker på nätet här verkligen. Blyberget och... Sen på 60-talet var det slut med eh, stenbrytning där. landet får i princip samma väder idag. Så att de här områdena skyddas så att säga från avverkning och hyggen och eh, skogsbolagen där. Man anser helt enkelt att de här områdena har höga värden och så eh, med eh, naturen och så att det ska skyddas. Även om det är skogsbolagen som är markägare så kommer man överens med Länsstyrelsen om att skydda de här områdena som naturreservat. den delen av järnvägen är nog kvar också, den som gick mellan Mora och Älvdalen. En bit av den järnvägen är kvar, man kör timmertåg där. Men upp till Älvdalen är ju järnvägen borta, men det går en järnväg från Mora en bit upp där. Jag vet inte exakt om det går upp till Blyberg kanske, eh, man kör timmertåg där. Det är alltså en del av eh, den gamla järnvägen som fortfarande finns kvar. inte sagt om det går upp till Blyberg och sen tar det slut där. Där kör man timmar tåg. Jag tycker man borde ändra i grundlagen att samtliga partier måste sam samtala om hur man ska bilda regering faktiskt. Det går inte att utesluta så här. kolla på nyhetsrullen här på SVT. Nu hoppar vidare av sig själv. Man slipper hålla på och trycka och trycka. Ja, skadlig blockpolitik. Ja, det är rätt. Begrava blockpolitiken, ja. Säger Ygeman. Han vägrar ju samtala med Åkesson där det är ju skandaler. 55 av arbetarväljarna har antingen röstat på allianspartierna eller SD. 55 jämfört med 34 förra valet. Så att S och MP har förlorat en hel del röster över till Alliansen och SD där. imorgon invigs Blyberget, Naturreservatet och eh, landshövdingen och andra ska tala. Men det kommer att vara lite besvärligt att ta sig upp till platsen här, stigningen och så. Och eh, berget var ju faktiskt eh, hela jag har varit uppe på Grävlingberget två gånger i somras här. Men eh, det var så här kämpigt men eh, det går att besegra det här eh, Blyberget här är ju faktiskt 525 meter över havet jämfört med Grevlingberget som är 330 meter. Så att det är ännu högre faktiskt där. Jag leker också i Skaraborg som misstänks i alla fall av sexualbrott mot barn. Och det verkar i stort antal också där faktiskt. Där. Oj, oj. Ja, det är mycket allvarligt faktiskt där, jag säga. Här kan man se en karta också på hitta.se för att eh, exakt se var det här naturreservatet eh, ligger någonstans. Ja, det invigs imorgon. kan läsa om att Zimbabwe har hårt drabbad av kolera står det. SVT text. Så där kan man få en del eh, rubriker och så. Och slipper det här tjafset att man ska betala för att läsa någonting. Det är allt värre med det här nu. Man kan nästan inte läsa någonting egentligen på nätet snart. Betalartiklar, betalartiklar. artiklar. Ja, en del av den gamla järnvägen till Älvdalen är nog kvar. Det är väl upp till eh, Bringeberg ungefär och sådär som är kvar från Mora. Eller, eh, ja, det stämmer nog va? Det går nog upp till eh, Blyberg och Mora, men den gamla järnvägen gick ju ändå upp till Älvdalen, den är ju borta. Och eh, man kör timmertåg mellan Mora och Blyberg, om jag har förstått saker rätt där. Så där ligger järnvägen kvar. Men eh, upp norrut mot Älvdalen är den borta. Det var ju både rälsbussar och godstrafik dit där, men det försvann väl på 60-talet kanske. Ja, det är bara timmertåg som går den här sträckan. Till en stor timmerterminal som ligger i Mora där. rustade har det Blyberget alltså. Ja, det kan man säga ryggar. Och stenbrytningen upphörde som sagt var där på 60-talet. Nu är börsen också här på tv med det har jag noll intresse av. <laughs> Jag minns ju för många år sedan så är börsnoteringar i P2 där, men det är ju borta. Atlas Copco, plus 4 och sådär. Ja, det var faktiskt i P2 en gång i tiden det där. Börsnoteringar. Så att det här länet då, Dalarna, eh, får ytterligare ett naturreservat i Morfte. Den Blyberget där som inriks av landshövdingen och så vidare. Och på hitta.se kan man se hur många användare som är inne, eller, eh, ja, som är inne på själva Eh, välkommen till ett varmt men lite mulet Umeå idag. Det är direktsändning och det ska handla om psykos. Vi är många som är... Ja, eh, konstigt. Jag tittar på text-tv där och nyhetsröden och så är det ljud från den kanal som hade var egentligen ettan. Och så trycker man text-tv men ljudet är kvar från eh, kanalen där så att säga. <laughs> Ja, det är över 3 miljoner som använder hitta.se faktiskt där så det är rätt mycket där. säga. Ja, väldigt högt det där berget då. Jag är 525 meter. Eh, jag vet inte om man ska kunna klara av det men Grävlingberget är jobbigt med 330 meter över havet. Och det där är alltså 525 meter över havet så det är ännu värre det. Men det som gäller är att man tar en bit i taget helt enkelt annars kommer man inte att klara av det. måste helt enkelt beta en liten bit i taget i små etapper eh, för att klara av det hela. Det är helt enkelt den enda, eh, möjligheten att klara av höga berg. Eller kraftiga uppförsbackar, att man tar helt enkelt hela i etapper, en bit i taget där. Man går en bit, stannar och vilar lite grann och kollar runt och så. Och så går man en bit till och så stannar man till och så. Och så att man hämtar andan och känner, får kraften och så går man en bit igen och så. Lite beroende på hur eh, det blåser eller om det är blött och fuktigt och skuggor, om det är soligt eller om det är kraftig backe upp eh, mot berg och så. Då bör man ta det lite no more. Vi slipper också faktiskt där. Lustiga namn. <laughs> Eh, det är välkänt det där. Och jag vet att det finns ytterligare eh, stå, äh, stålverk. Det finns ytterligare naturreservat också utanför Långsuttan. Det är väl det jag tror att Långsuttan så ytterligare att de är lite mer eh, svårnådda kan man väl säga. Det är väl öster om Grevlingberget där ute i skogarna så finns det fler naturreservat. Men de är lite längre bort, lite svårare att nå. Nu ska vi se var det kan vara någonstans riktigt där. Borås. Repbäcken, ja det var det alltså. Jag har ju haft lite planer för att Malungs kommun har inte eh, klarat av det. Jag har ju varit i alla fall några klubbar ifrån men det är lite svårt att nå. Skogsvägar som, blir, som tar slut. Eh, sen går det vidare på nästa eh, sida skogen där då. Det går inte att snubbla omkring i en skog och inte veta var man någonstans. det finns ingen förbindelse mellan de här förbannade skogsvägarna utan det tar slut någonstans i skogen och sen börjar nästa skogsväg i andra sidan kommunen. Då. Det är det som eh, krånglar till det faktiskt där. Sen har jag också ganska bra geografi faktiskt för att jag har jobbat på järnvägen så att jag kan väldigt många orter och eh, många eh, så i sig. Ja, framförallt när det gick, eh, eller har gått järnvägar eller el. Ja, Bispbergshyttan ja. Där såg man ju kyrkan i Skedby. Jag cyklade en gång till, till Säter här och jag till just i Visbergshyttan. Då kan man ju se kyrkan i Skedby. Ja, just det. Det stämmer. Mycket bondgårdar och odlingsmarker och så. Jaha. Och enligt SVT Text här så, TV så har de rödgröna 144 mandat mot 142 där och eh, som det ser ut nu så kyrkan och alliansen inte bildar någon form av majoritetsregering. Utan den lutar åt blir någon form av grön, röd, vad heter det? Rödgrön röva. Eh, Men eh, där är vi inte än faktiskt. Så det är ingen som vet exakt hur det blir. Jag ser vi Säter också, just det. Jag har ju bott några år där i Siggebo också. Nej, jag bodde i Märsta, men vissa perioder bodde jag i alla fall där i 38 kvadrat och sen 59 i Sigebo. Ingmar Mundebo. det var mellan 2000 och 2006 där. Det var lite tråkigt. Det fanns ingen internet men sen har vi fått inglas eller balkonger och fiber där. Men det fanns inte på min tid. Här ser vi olika orter här eh, utanför Långsötan här. 1,5 mil bara till södra Norrland då. Gästrikland och Gävleborgs län ligger utanför Stigsbo som i sin tur ligger några kilometer utanför Skärmsund. Ja, det var en besvikelse när jag var i Silverhytte också. Där. Det var just trasiga slussportare gamla från 1700-talet som Sveaskog har stängt av därför att de har något tekniskt fel så att säga. Av säkerhetsskäl och det eh, går inte att slussa några båtar helt enkelt mellan Dalarna och eh, Gästrikland och Gävleborg där. Eh, det var en besvikelse var dött där. Men det är väldigt gamla grejer så att det behöver bytas ut och jag vet inte vem som ska bekosta det överhuvudtaget där. är ju skyddat av Riksantikvarieämbetet där. i Silvertå. Det var en ganska lång bit att Cykla dit via Kallebäck. Det var helt dött där faktiskt. det var en liten by, det var inte en skola och så. Och försvann, det, det, det stängde sig där. Järnbruket och så vidare. Den lilla skolan är fortfarande kvar. Det är inte byggnad som har varit skolbyggnad där. Ja, där ser man Långsötan och Nyberget och ja, Östansjö. Jag kan ju se sjön Hånan här från bergen och så. Den 7-8 kilometer borta. Och jag hälsade på där i Östansjö i somras också. Det är väl mest sommarstugor och folk badar i, i Lången där. Det var någon som tog sig ett dopp från en brygga. Och ett hus var rivet också faktiskt i Östansjö där och bygger upp ett helt nytt hus där. Och det kommer allt fler, fler miljövänliga bilar och elbilar och så vidare. Och solceller ökar kraftigt, där behöver ingen bygglov. Och när man är i Västerbyn och sånt så har stavat fel här och, och så, så ser man här, eller några av de här vindkraftverken också. Ja, de kan man se från bergen också utanför Långsutta men inte alla sju där som utanför Dalmesjö stora vindkraftverk där. Man ser några av dem där. Och de som skulle bli utanför Långsötan här är överklagat kan jag säga. Eh, så att det ska väl avgöras av Mark- och miljödomstolen i Nacka. Jag har inte hört någonting hur det blir med det där. Det lär ju framgå i media det, om det blir något klartecken från det där vindkraftverket. Ja, vi får väl dras med den här förbannade gubben Löfven igen. Han borde fortsätta att förstöra det här landet. Jag vet inte om alliansen är så värst mycket bättre precis. Ja, det är som att välja mellan pest och kolera. Tyvärr. Det är kul att se olika orter också här, lustiga namn. Där är alltså de här små orterna ute på landsbygden och den vackra eh, Dalälven som rinner här. Vi har Jammungen här som rinner ner ut i själva eh, Dalälven där, i Berga. I slussportarna där. Ja. Det finns ytterligare en ort som heter Västerby. Det är konstigt. Vi hittar Panknu var ju stavat fel här. Eh, mellan Långshyttan och Rörshyttan så heter det ju inte Västerby. Det var ju förr det. Det har ju bytt namn. Det heter ju Västerbyn. Det var ju länge sedan det. Så det är ju eh, felstavat. Ja, det är skandal tycker jag. Det heter inte Västerby alls, det heter Västerbyn. Det var på den gamla tiden som hette Västerby. Och det finns en ort utanför Hedemora som heter Västerby som man ser här så att jag vill lite sammanblanda det där. Alltså det bytte namn till Västerbyn med en på slutet. Jag har ju tjatat om det där. Men ändå stavar de fel. Ja, det är skandal. Ja, det var väl Giro som jag sa till, men de har ju inte i alla fall. Det står fortfarande Västerby där. Och Zimbabwe är hårt drabbad av kolera kan man se på text-tv här, nyhetsrullen. Den hoppade vidare av sig själv, man slipper pilla. Och trycka fram på varenda sida. Den där vargen som sköts och, i somras här söder om Hedemora var ju skabbangripen så att den, såg, den var ju helt naken faktiskt. Den där stackars vargen var ju svårt sjuk där. För några år sedan hade vi ett vargrevir också utanför Långsötan här utanför Östansjö, i sjön Hånan. Men jag vet inte riktigt hur det är med det där idag. Så det ligger lite grann tillbaka i tiden det där. Man ser våra sjöar också. Ammungen och Lången och Grycken och Fullen och Edsken och Övre Klingan och Flinsjön och allt vad det är. Det var felstavat där också faktiskt. Det heter Flinesjön det där. Det heter eh, fel. Orten heter Fline. Och sjön heter Flinesjön. Och här står det Flintsjön står det. Det är fel det där. Kan jag säga. Ja. Eftersom Fline ligger i närheten så heter sjön Flinesjön. Här står det Flinsjön och det är fel det. Och Västerby också felstavat. Det heter Västerbyn. Det ska vara ett N på slutet där. Så att det är felstavat. Men eh, och Flinsjön är felstavat också, det heter Fline sjön. För byn heter ju Fline. Fline hembygdsgård. Där man tar igen sig lite grann och äter middag och sover över. När man ska gå till Stockholm från Orsamora, Norrkorsvägen. Punkt SE. Sjön hette inte Flinsjön alls, det hette, det hette Flinesjön. Flinesjön är ju felstavat där. Ja, det är skandal faktiskt att man inte kan ha en korrekt karta. Eh, eh, Flinsjön, det, det heter Fline. Och sjön eh, heter Ine. Så att det är som sagt var görligt. Det har man stavat fel av. Men eh, jag bryr mig inte, jag vet vad den heter. Ja, det är fel. Eh, Fline heter de, Fline. Jag cyklar jag. Eh, Garpenberg där då. De bilder och kloster och bilder och hem där vi är. Det står Flinsberget. Men det heter ju Fline hembygdsgård. Det kan ju inte heta Flinsjön. Fline heter det ju va? Att någonting är ju fel där. Tidigare har den hetat Flinesjön. Men enligt hitta.se heter det Flinsjön och det verkar fel. som heter Frine hembygdsgård. Ja, vi ska titta på det. Ja, just det. heter alltså Fline hembygdsgård och Fline sjön heter det. Så att eh, hitta.se har fel. Det heter inte Flinsjön alls. Det heter Flinesjön och Fline hembygdsgård så att det är eh, felstavat där. Och Västerbyn, eller Västerby heter Västerbyn, det ska vara ett N på slutet där. Det är också felstavat. Eh, Flinsjön är fel. Det är Fline med E. Fline bygdegård. Och sjön heter Fline sjön. Inte Flinsjön. Eh, så att eh, hitta.se har stavat eh, fel där och Västerby heter Västerbyn. Mellan... ja i Stjärnsund där, så att säga. Västerbyn, det ska vara ett N på slutet där. Västerby hette det på den gamla tiden när tågen gick där. Men de bytte ju namn för att inte förväxla det hela med Västerby utanför. Ja, här ser vi Bine bygdegård. Hansby, Dala Husby. Ja, egen hemsida också. Fline bygdegård.se att utan prickar. Så att eh, sjön heter ju inte Flinsjön som jag på hittar.se utan den heter Fline sjön. F-L-I-N-E Fline sjön. Frinebygdegård.se och sjön heter Fline skönvittna.se har de skrivit fel där, eller stavat fel där. Ja, det är skandal faktiskt. att Jag inte kan stava rätt på de här kartorna. Det är där man käkar middag och sover över när man går från Orsamora till Stockholm där dalkorsvägen.se Men nu dröjer det till nästa år där, eller eh, om två år det är för att man går ju bara varann, varannat år. Fline bygdegård.se och Jeanhild Fline. Sjön. E. F-L-I-N-E, Sjön. Fline, Jean. Och hitta.se har stavat fel. Och Västerby heter inte Västerby, det heter Västerbyn. Det var ett N på slutet där. Så att det är helt felstavat. Byn heter Fline. Och sjön heter då alltså Fline sjön. Därför att det... Hitta.se har jag varit fel där. Ja, det är skandal. Flinebygdegård och sjön Flinesjön. har nu smältat sina tablett igen. Ett eh, extra. Och Dextrosol-tabletter som innehåller vitaminer och så. Men jag kan inte tjafsa med de här kartbolagen och så. Eh, jag vet ju själv vad det heter. Fline bygdegård och sjön heter Flinesjön. Jag sökte på det förresten, Flinö. Flinö sjön, ska vi se vad, vi får upp, vad sjön heter egentligen. Inte Flinsjön, utan Flinö sjön. Jag vet ju att sjön heter Flinö sjön och inte Flinsjön. Det kan vara rätt eh, stavning på de här orterna och byar och sjöar och eh, ja, tydligen har sjön två namn. Flinsjön, även Flinesjön. Ja, okej, den har två namn. Den kallas både Flinsjön och Flinesjön. Ja, okej, okay, då får väl duga med det då. var det betande kor en gång när jag kom och cyklade förbi där. Ja, det är märkligt när en sjö kan ha två olika namn. Det borde väl vara ett som gällde tycker jag. Den kallas ju mest för Frinäsjön. Man vet inte Frinesjön tydligen det kom sånt där. Ja. Håller tornet någon. Och Anders Klarström som var SD-ledare en gång i forntiden där har ju skrivit en bok faktiskt på 500 sidor på e. Anders Klarström.se en bok om 500 sidor som innehåller säkert både text och bilder. Man kan beställa av honom personligen där. Andersklarstrom.se Det skulle vara kul faktiskt om Svegot fick med Anders Klarsen i en, i en radiosändning där. Eller webbradio. Eh, och eh, han kunde berätta lite grann. Eh, så. Jag har inte sett någon bild i där hur han ser ut idag i de här gamla eh, bilder på hur han såg ut för ganska så länge sedan nu. Ja just det, Klosters naturreservat, där hade de bild där. Eh, minns jag och eh, jag tömde blåsan där faktiskt och jag tror jag såg ner till Husby kyrka där. Vitt torn långt borta. De syntes uppifrån berget där. Här är en som rapporterar från Fridösjön. Och såg ett torn tydligen. <laughs> ja, jag känner igen Flinesjön där så. Det är en adress här. Jaha. Det är ett fågeltorn där så. Oj då. Ja, jag cyklade på en väg en bit ifrån själva sjön så det var ingenting som jag kunde se. Vi ska se här. Eh, Huvudadressen är alltså fågeltornet.se fast utan prick R. Flinesjön, ja. Det står det på skylten där. Och den skylten har jag fotat också. Sjön heter alltså Flinesjön. F-L-I-N-E sjön. Fline sjön, inte Flinsjön. Det står alltså till och med på skylten att den heter Flinesjön. Men enligt hitta.se så heter den Flinsjön. Och det är väl inte helt korrekt där. Och nu kommer jag in på fågeltornet.se fast utan prick Hej och välkomna till fågeltornet. Eh, jaha, det finns ett fågeltorn där. Oj. Det innehåller väldigt mycket. Ja. Eh. Det gäller till Nynäshamn står det här. Jag vet inte om det kan vara. Eh, Vi ska se vad det kan vara. www.orgeto.se Ja, han heter Anders Westlund och fågeltornet.se han, eh, ja, han eh, fotar och ibland filmar också fåglar. bosatt i Nynäshamn, kommer från eh, Borås där. Fageltornet.se Fast man kan ju fageltornet.se så vet ni ändå. Och här är indelat också i lommar och doppingar. Andefåglar, rovfåglar, hönsfåglar och travfåglar, radare. Duvor och ugglor och blåa kråkfåglar högsprätta tättingar. Vi såg en liten sån här liten tofsmes en gång i skogen som var lite nyfiken. Och så ser ut att bli bättre väder också så jag kan komma ut igen på mina vandringsturer i skogen här under onsdagen och torsdagen. kanske det som är kuligast med det, att man kommer in på lite olika sidor av en slump sådär. Jag vet att man söker och så, så hittar jag ofta mina egna bilder på mina bloggar och så. Det är väl så folk kommer in på mina gamla sidor där som har varit i många herrans år eh, på bloggar och så. hade ju tydligen namnen också på alla insekter och allt det där. Ja, det är bebrar, men våra bebrar här uppe i norr, de är ju helt osynliga. Va? De syns ju aldrig. Vi har ju södra änden av eh, Flyttjesjön har blivit eh, Beverhydda och vi har ju södra änden av Älgsjön eller Stora Älgsjön har vi också Beverhydda men man ser ju inga bever, de är fullkomligt osynliga så att det, ja det är ingen mening att skriva där, man ser inga ser ingenting, de är helt eh, osynliga så att säga ja de är så blyga det var mink det där på en bild här och jag såg väl en sån i skogen igång. gång, eller korsade en skogsväg på väg mellan olika sjöar. Den försvann fort där men den hastade vidare. Jag kunde se formen av, av hur den rörde sig där. Jag kunde se mink där. Jaha. Här finns en mink i en båt där. <laughs> Ja, en liten lustig typ. Men ibland är den faktiskt i skogarna där för att kunna flytta sig mellan sjöarna. Då var det väldigt mycket döda skogsmöss också som var i skogarna. Och liknande typer som var döda. Det är svårt att säga exakt vad det var. På eh, svartvita tror jag. Avlidna. Om det var torkan eller vad det var där. Det är svårt att veta. Så att det här är en här naturat, eller naturfotograf som fotograferar naturen och fåglar och insekter och så. Jag är inne på fågeltornet.se Ja, och svampar har han ju fotat, ja. Han har fotat en utter. Jag ska säga större skogsmus. Hur den ser ut ganska små saker va, som ligger öda i skogarna här. Nej. Ja, näbbmöss har man ju sett i och för sig, men det små svartvita saker som är döda. Jag vet inte exakt om det är sorkar eller vad de heter här. Vattennäbbmus, ja. De har ju dött i ganska stort antal, de där rackarna faktiskt. Och, eh, jag vet inte riktigt varför de är avlidna och dö. Och det var torkan som gjorde att de eh, avled. Och vi såg en älg och hona också tidigare i somras där som jag skrämde bort uppe på hygge där. Som försvann upp i, i skogen minns jag. Hade mig alldeles vettskrämd och försvann. med en hisklig fart. De har ju långa ben som kan ju springa fort. Nu har han sätter fart. Men man ser ju hellre en älghorn i alla fall än en stor ilsken älghane där med stora horn. Men det är det största vi har där. Frågan är om man skulle åka upp på sånt här högt berg så blir berget där uppe i Älvdalen på 525 meter över havet. Det Grävlingberget är 330 meter och tar på kraften ordentligt kan jag säga. 525 meter är ännu värre det. Hur var det va? Enda sättet att besegra de här bergen är helt enkelt att ta dem i etapper. Ja. En eh, liten bit i taget helt enkelt. Det går inte att bara trava på som jag bär uppåt där. här kan väl de flesta fåglarna tror jag. Fågeltypen här. såna ornitologiska föreningar. Jaha, här är resiga. Jaha, Karphyttan står det här. Här kan det ligga tror jag. inte riktigt Garphyttan, står det. Garphyttan, var kan det ligga någonstans? Kan man ju undra. Eh, Länsstyrelsen, eh, ja. Garphyttans naturreservat. det är bra att man har områden som skyddas från avverkning och så man har höga värden. Det är Länsstyrelsen som beslutar om det. Vi hade Västerults naturreservat, vi hade ju Revsta. Äh, eh, Hage hade vi där i Sigtuna kommun exempelvis. Jag vet inte var Garphyttan ligger måste jag säga det. Man har ju fotat själva skylten här på Länsstyrelsen men det är lite eh, svårt att veta var den kan ligga lite avstånd till texten här. Garphyttan. Eh. Så det är lite oklart var någonstans det ligger. Ja, Fysingen ser den, okej. Okay. I, ja, Fysingen dras ju av Sigtuna kommun, min gamla hemkommun och eh, Upplands Väsbys kommun. Ja, nu känner jag mig. Eh, Strömsgård. Vid Fysingen. Just det, de har hästar där. Ja, nu känner jag mig. Strömsgård, ja. 2013 man där. Är det Skånela, Skånela kyrka? Är det Skånela kyrka man ser där borta? Eller vad är det? Eh, Förr var det betande kossor där faktiskt, men de såg jag inte på slutet där på sitt nog. Här står en kille och fotograferar också med så här dyrbara kameror. Jag har gått på en trespång där och eh, Fysingen delas ju mellan Sigtuna och upp, eh, Upplands Väsbys kommun. Man kan nog gå på en trespång däremellan. Så kommer man ner till Väsby kommun eller Upplands Väsbys kommun. Och förr var det kossor som betade där. Men eh, sista gångerna så var det nog ingenting. Och kossor. och nog Ja, han är från Borås. Men han är bosatt i Nynäshamn. Och ute och far för att eh, fota eh, fåglar och annat här. Garphyttan, ja, men det kan ligga. Ingen aning faktiskt. Man har farit runt lite olika trakter här. Augusta. Ja. Är det Södermanland? Ja. Nej, det kan det inte vara. Det är ju Stockholm det. Farsta. Sörmland eller Södermanland kommer längre ner va? Det ligger i Stockholm det. Det ligger väl inte i Södermanland precis. Nej, det gör det inte. Eh, Farsta. Det ligger inte i Södermanland, Sörmland, det ligger i Stockholm. Det är fel. Det kan inte stämma överens. Det ligger inte i Södermanland. Det är ju en del av Stockholm. Södermanland och Sörmland är samma sak. Men Farsta ligger väl inte i Södermanland där. Det är inte påstå Utan det ligger i Stockholm. Farsta är väl inte Södermanland precis. Jag kan inte påstå. Nej, det måste vara fel. Södermanland och Sörmland va? Det är väl samma sak, men, men Farsta ligger väl knappast i Södermanland, det kan ju inte stämma. Nej, det verkar vara fel. ja, alla har ju sina intressen och så. En del tycker om att fotografera fåglar och så. Det är lite nybara grejer där. Motiv och så. så ja. Man ligger faktiskt på marken där. <laughs> Ja, det. komma nära de här snäpporna som var i dammen där. Fågelefoto.se ja. Ja, även om jag var från Stockholm så var jag inte alls i alla delar av Stockholm. Jag tror inte jag varit i Tyresö ens en enda gång till exempel. Jag rörde mig i vissa områden mest. speciellt från 94 eh, där så lämnade ju Stockholm och bodde sen i Uppland faktiskt. Landskapet Uppland. Eh, först i Allemungen, en liten etta där, kort period och sen från 95 där, från februari så var det ju Märsta istället där fram till 2011 så att det var det uppländska landskapet som jag tycker var rätt så fint faktiskt men det är ganska annorlunda jämfört med det här, inte alls där höga berg och samma djupa eh, skogar och så faktiskt. Men det är lite annorlunda. Ja, det är ganska mycket annorlunda faktiskt mellan Uppland och Dalarna här. Eller sydöstra Dalarna. Nu har vi Västmanland emellan. Jag minns när man kom med tåget där från Stockholm eller från Uppsala så så börjar man se de här bergen ungefär innan Avesta. Typ. Någonstans söder om Avesta så att säga. Där börjar man se de här första Dalabergen. För att det var ju då Västmanland tidigare va? Och sen börjar man se de här första bergen där. Någonstans söder om Avesta där börjar ju så att säga landskapet att eh, förändras där. hade såna här fågelgalningar faktiskt. Jag spanar efter ugglor och allt möjligt där. Men det är klart, alla har ju sina intressen där nere. Jag tycker det är kul med fåglar. Fågeltornet.se Jag har varit runt i olika orter här. Men som sagt, inte fasen ligger Farsta i Södermanland, det kan inte vara möjligt. Det eh, tror jag inte va. Är det verkligen så? Farsta. Är det verkligen landskapet Södermanland? Det kan vara möjligt. Det här är konstigt. Afghanistan screaming Allah Akbar. 2,500 German stage impromptu protest at Raman, killed following fight with migrants who attacked him. We are the people. So Gerald Salente was getting into populism being the answer, and I totally agree. It means nationalism, self-determination, your own country, and that's what globalism is against, and these big corporations show. We're going to talk about that, and Gerald's going to take over right now. Uh, please don't forget, I said the sale would end this weekend. It will end today because I'm going to have new specials. I just get so busy that I don't uh, get new ones. Because look, our turmeric product, Bodies, is amazing. I wanted to have enough for another month at full price. You know, we sell it super discounted until it's super low, and then we sell it at full price, hoping to be able to fund ourselves until the next big shipment comes in in October. September, yeah, middle October. Well, now I've kept it going so long, it'll probably just be sold out most of the next month. So if you want it, 50% off amazing turmeric product, 95% curcuminoid. It's 50% off uh, the great bone broth formula, also with turmeric, chaga mushroom, bee pollen, so much more to mix in with your whey and all of it. It's incredible. Look at the benefits of that. That's 50% off. Uh, X2, I've told you I've been put over a barrel, deep earth supply of the crystals, very hard to get, been having issues with it, been having to pay more to get it. Um, we have broken our contract with the proprietary product, uh, got out of the contract because I'm not going to sit there and uh, you know, do that. And we're trying to develop a new one, another deeper source. But uh, this is the end of X2, at least for now. I suppose we've had problems. It's excellent. It's amazing. InfoWarsStore.com, InfoWarsLife.com, or 888-253-3139. Your purchase makes it all possible. Get a t-shirt. Get a Molon Labe t-shirt. Get a Forbidden Information InfoWars.com shirt with my ugly mug on it. Uh, there's so much there. Sign up for auto ship on things like coffee and, uh, you know, things you want to reorder it's cancel anytime, one click. You get 5% Patriot points on top of that, 10% off on every order that's uh, set for auto ship, free shipping on order $50 or more. There's just a lot of specials at InfoWarsStore.com. Mean like a Wolverine, reelect. I love I'm the Resistance shirt. The great George Washington shirt. It's got George Washington as a young man with a musket and a hatchet in his hand. The Paul Watson, uh, is the new counterculture. It's all there. Infowarsstore.com, InfowarsLife.com, or 888-253-3139. Now going back to Gerald Salente at TrendsResearch.com and at Twitter still for now, Gerald Salente. 57 days out, my friend. The craziness. I- am going to punch out here and eat lunch while I watch and listen to you, uh, or I'll never shut up. Uh, but, but just your advice on populism being the answer. I agree. I'm putting out a populist message. The globalists fear that worldwide. They admit they're in trouble with elections everywhere. They're losing. So they're stabbing the Donald Trump of Brazil. They're they're they're shooting the the the, the populist in, in, in the Netherlands. They are getting violent. They're acid attacking. Uh, so the left's getting more and more violent. But populism, you're right. We promote that. We promote real free societies, local government. We will win. Gerald Salente. Yes, you will, because that's what the people want. And again, you're a threat to them. Look at your listenership compared to like you know, an <laughs> Anderson Cooper, you know, or any of most of them. And the reality is, it, it's the multinationals against we the people. And when you look at the tech giants that are against you, a handful of them that monopolize the airwaves on the digital in the digital world, when you look at five corporations controlling 90% of the media, they don't want other voices taking away their business. That's the bottom line. So they're going after you for every little thing that you say that doesn't fit their agenda, and particularly the war agenda. For example, as I mentioned, when Apple took down the Alex Jones app for objectionable content. How about objectionable content when you had a content little container full of crap that Colin Powell sold We the People based on lies that took the United States to war against Iraq based on lies, and all the proof was there before and after that he never had weapons of mass destruction and ties to Al Qaeda. So everybody will take down Alex Jones, but no one will call out little Colin Powell. And you know why it's a colon? because crap goes down the colon and out his mouth. How about Dick Cheney? How about George W. Bush? How about Rumsfeld? How about all these people that overtly, with all of the evidence, hard evidence, substantiated facts, that Saddam Hussein did not have weapons of mass destruction, did not have ties to Al Qaeda, they lied us into war. How come no one's calling them out? Oh, but we're going to go after Alex Jones because he has, quote, objectionable content. We can let go of all of the people the Goldman Sachs gang, the Merrill Lynch mob, all the banksters that rob you and we, the people, of our money have been convicted of frauds, and not one head goes to jail. Instead, the Nobel Peace of Crap Prize winner, the arrogant Obama, they're too big to fail, and I'm going to make them bigger. But we're going to go after Alex Jones because he, he points out what these people are doing. Alex Jones points out what a fraud the Federal Reserve system is. The Federal Reserve, as we all know that listens to InfoWars, there is federal as Federal Express. And he has guests on like myself and Ron Paul that point that out, and others like Dr. Paul Craig Roberts. That's why the media is silencing Alex Jones. Does Alex Jones use language and do things that they don't approve of? You have to be proper. Yes, you have to be proper, like that Tony Blair who speaks with that wonderful English accent, a low-life piece of garbage, lying murderer. But he's proper, so we'll let him get away with it because we all act proper as we wage wars that slaughter millions of innocent people based on lies. But we'll go after Alex Jones because he has, quote, objectionable content. And we don't like him. That's what's going on. And that's why I recommend to everyone listening do everything you can to support Alex Jones, support InfoWars and others that speak the truth and that are against the establishment, the multinationals that are robbing us of our freedom, of our dignity, our right to think for ourselves, and also freedom of speech. There should be outrage all over the country for what's going on and singling out Alex Jones while they let the official murderers get away with murder. We'll be back in a bit. Living in Volcano may sound more dramatic than it really is. The real drama can be found here in Leilani Estates. But a lot of us on the Big Island rely on rainwater, and we need to be concerned about ash and acid rain. Volcanic ash may contain heavy metal particles. An acid rain could lower the pH of the water to unhealthy levels. To find out, we employed a series of tests for heavy metals, alkalinity, and pH. What we learned was that there was in fact unhealthy levels of heavy metals and acidity in the rainwater. Next, we tested the water from our Alexa Pure gravity filter. And not only were the heavy metal levels within safe measure, but the pH was also restored to optimal levels. As it turns out, the filter on the Alexa Pure raises the pH of the water. So what we've learned is that volcanic ash and acid rain can contaminate a rainwater supply. But more importantly, a good water filtration system will purify it. I think it is a it is an utter lie most of the claims that people are making against you in the press and in court, they're just not true. I, mean, I remember uh, a month ago when you had your hearing here in Austin, I was there, and I found it very unfortunate that the press wasn't allowed in the courtroom. Didn't they weren't allowed to have cameras in the courtroom? The judge didn't want that. I was distressed about that because as I sat there in the courtroom, I had not watched the entire video presentation myself until that point. I wanted to keep my mind clear and I said, let's just see how this looks. And when you watch that video, I'm looking around at the people in the courtroom thinking, how can you be here to protest that? because you know you're, you're. But the New York Times went out and lied about it, waiving attorney's fees, saying I'm sorry the families died years ago, sure. apologizing it's out of context years ago. All of those facts. Dozens of videos of that, but the news sat there, the papers, and yeah. murdered the truth and didn't tell any of it. No, the story that they had was you're trying to take hundred thousand dollars out of uh, Sandy Hook parents' pockets when you specifically waived that. I mean, that was even though them suing under law could trigger that. It, it, in fact, it should trigger that. But what was that for you to see us waive the fees, which you should never see anybody do, and then the media says the opposite? That, that's sitting there. It didn't surprise me. You said they sighed when we waived it, like, oh, yeah, there, there was, that took it away. Oh, there was there was a groan in the in the courtroom because uh, now they were going to have to go out and lie. Well, I think I think it, it, it bothered them because people like to think in terms of comic book characters, Alex to look at you as a three-dimensional human being where you know, I might disagree with you on X. I agree with you on Y. I think, you know, Z that you say is funny, and I think, you know, B that you say is is is silly, and and then you know, and then we agree on these things, and you know, that's called nuance. That's called interaction. You know, I mean, I, diversity. Yeah, I mean, I I enjoy hanging out with you even off camera because you know, I I understand you, and, and we and we can exchange ideas, and I feel like we're both smarter afterwards. That's what real interaction is. But you know, when you have have this story where there has to be a villain. You've got to be the villain. Like, God, what do you do? You know, if, I mean, there's a reason why in Star Wars you never see Darth Vader sitting there petting a kitten. <laughs> No, right? There's just, they don't want to humanize him. It doesn't fit the story, right? So, you, you know, you don't have that, right? Humanizing somebody and looking at it that way and thinking, wow, maybe some of this comic book narrative isn't accurate and that just stuck a spear in the side of this of this character. It deflated it because they're thinking, oh no, like this is this is devastating to our narrative that he's this evil ogre. When he says, no, these parents have lost enough. I mean, I, I you know, when, when he said these parents have lost enough, we're waving everything over and above a dollar. What do you got now? Where's the evil now? You're listening to The Alex Jones Show. From the front lines of the information war, it's Alex Jones. This is Gerald. Glad to be here. Gerald Salenti with the Trends Research Institute, publisher of the Trends Journal. And always an honor to be on InfoWars, especially as the major media attack it, because all they are are a bunch of prostitutes. They get paid to put out for their corporate whoremasters, and nobody could pay Alex Jones enough to say what they want him to say, or myself. And that's why I'm urging you all to continue to do everything you can to support InfoWars. And one of the great products that they have that's 40% off is Knockout, the powerful sleep aid. That's right, 40% off only at InfoWarsLife.com. The research is clear. Millions around the world struggle to achieve proper sleep each night, and the negative health effects are staggering. InfoWars Life has developed a natural sleep support formula that incorporates the most powerful ingredients for the most affordable price. Knockout goes above and beyond many natural sleep formulas by bringing together powerful natural sleep remedies like melatonin, valerian root extract, and that's just to name a few. So do what you can to support InfoWars. It's needed now more than ever. Censorship is a major trend. It's going to be one of our top trends for 2019. It's not only Alex Jones they're going after, it's from, you could go to the World Socialist website. <clears throat> they're after them as well, and other anti war sites. Google is attacking them, and InfoWars is just one of the many <clears throat> of the anti establishment, I should say one of the few of the anti establishment that's being attacked. The higher the numbers, the louder the voices, the bigger the names, the greater the attack. So, as I mentioned to Alex, this is part of the populist movement. And by the way, it's only the banksters that call it populism. It's people who want to protect their heritage and their identity. They don't want to get involved in foreign entanglements. And they don't want to be a part of a multinational banking system that robs them of their money, their dignity, and now their freedom of speech. There should be outrage all over the airwaves about the silencing of Alex Jones. This is in direct violation of our First Amendment, freedom of speech. But we've lost that. And when you look at the words that was spoken at the Senate Intelligence Committee meeting recently, and I use that word lightly because there is no intelligence in the New York, in the American Senate at all by none other than Facebook Chief Operating Officer Sheryl Sandberg and Twitter's CEO, Jack Dorsey, you read their comments, and these tech giants, this is some of what they said, will aggressively and relentlessly smoke out, quote, bad actors and block them. And they'll block you, of course, from sharing, quote, undesired content. Who anointed these geeks? I should say Lord geeks, because now they're majesties, because they could do what they want. Who anointed them to tell us what good and bad is, what truth and lies are, when that's what they sell most of the time? On the lies end, not the truth. Sandberg said, We will find content that violates our policies we will take it down. This is an arms race, and that means we need to be ever more vigilant, vigilant, vigilant, uh, vigilant, vigilant. Greenberg, Sandberg, Iceberg. What's the difference? This is disgusting. What policies? Who makes these decisions? What about freedom of speech? What about the First Amendment? And again, Senate intelligence, not a shred of it among them. None of them, none of them debated the facts that they are going to tell us what's good for us, what we should know, and what we should believe. then, as part of official investigations, government officials sometimes request data about people who use Facebook, Sanders went on to say. We have an easily accessible online portal and processes in place to handle these government requests. So more censorship and more control of content by Big Brother. This is America? What a joke. Oh, and by the way, folks, because Obama's out there now folksing us again. Yay, he can't get over folksing us all the time. This is the guy, Obama, that increased the spy agencies ability and gave them more power to spy on us. And now big tech is working hand in glove with the spy agencies right here in black and white to watch everything you say, follow everything you do. And if they don't like it, they're going after you and these threats against Alex Jones and Donald Trump are disgusting. And if we had any kind of media at all in this world, in this country, I should say, that had any sensitivity or sensibility, they'd be championing against it, but only silence. As a matter of fact, they're promoting it. They're promoting hatred and division. So again, do what you can to support InfoWars. Put your money and your mind where your heart is. Because without InfoWars, without the Trends Journal, without Ron Paul, without just a few of us, there'll be none of us. It is becoming the fascist state of America. Again, too big to fail, this isn't the death of capitalism. Capitalism was killed with that. And capitalism, no one's too big to fail. You rise and fall on your own merits. But we, the little people, can fail. And that's what's going on now. The bigs are taking control of everything. They own us if we let them. This is a time for an evolution as well as a revolution. And that means to rise above the level of what they're doing. Speak out, stand up, and support those who you believe. Demand the truth. Demand open minds and many different directions. You get that with InfoWars. You get that with our magazine, The Trends Journal. You get that with Ron Paul and others. But they're going to try to take it away from us. So support what you can, buy what you can. The products, I buy them from InfoWars because I believe in them and they've made me feel really, really good. And there's a lot going on besides this, and we're going to come back in just a little bit to talk about it, particularly Watch what's going on with the economy. We'll be back. As the years go by, it gets harder and harder to keep up with your body's nutritional needs. With changes in diet, unnatural ingredients, and stress, you may not be able to get all the necessary nutrients, amino acids, vitamins, and minerals needed daily. That's why InfoWars Life created the powerful vitamin mineral fusion formula, the new platinum standard of advanced multivitamin formulation. Vitamin mineral fusion uses a unique delivery system to maximize the effects and give your body the tools it needs to support your body. Using a proprietary process, we've managed to make this powerhouse formula in into a delicious concentrated drink mix that's loaded with high-quality ingredients. Perfect for a hot summer day or relaxing at home, Vitamin Mineral Fusion is loaded with 34 different essential vitamins, minerals, amino acids, and more. Start supporting your body's needs in a great-tasting, natural, and affordable drink mix with Vitamin Mineral Fusion today. Available at InfoWarsStore.com is Massive Rampage force. Go ahead. Alex, last night I was on with Laura Ingram, and I had done the Alex Jones show yesterday. I had done the War Room. She's not on until 9.40 Central. That's 10.40 Eastern. I was exhausted. I popped two Brain Force Plus, and I was good as new. I mean, it, it really is mentally stabilizing, mentally energizing. Tonight, I'm on with Tucker Carlson. Uh, same thing. I'm going to put in a full day here at InfoWars. I'm going to go on with Tucker tonight. Thank goodness for this great product. Uh, this is my all-time favorite because it's so effective and it doesn't give you that up energy drink feeling. You know, you, you can sleep with it. And when you stack it with the red pill, the mind-body combination, that is the best. That supercharges your energy, your vitality. This is the best combination I have found. And it really works. It's the best mi- mineral vitamin combination I have found, and I've tried them all. I wasted a lot of money on both. Foods, believe me. You got my love. only been here about four or five months, and he's behind the camera right now. And I've just done this big pitch for our new product for women that is the best products, the best ingredients we can come up with. And he said, man, you need to reshoot this. literally 20 seconds ago, and I said, what? He goes, what's that Virginia Slims ad? And I went, oh, the one about empowering women smoking cigarettes and killing themselves. He goes, yeah, you've come a long way, baby and that just totally hit me like a ton of bricks. So hundreds of millions of women died of lung cancer because the whole feminist movement from the 20s to the 40s was funded by the cigarette makers to get women to smoke. And they continued that line into the 60s, 70s, 80s, and 90s, saying, you've come a long way. You can smoke Virginia Slims. You too can die of lung cancer. So Stephen Colbert and all these programs demonized me for promoting known herbs, known vitamins, known trace minerals that are so critical to women. My God, iodine is absolutely king. The good halogen. And then I'm the bad guy all over the news for promoting healthy formulas, but they are promoting pure poison. So, hey, yeah, women, you've come a long way. The families are broken up, society's falling apart. Hundreds of millions of women, including one of my grandmothers have died of lung cancer from cigarettes. But I'm saying we've all come a long way, men and women as humans together, black, white, old, young, realizing that if you don't get vitamin C, you die of scurvy. If you don't have vitamin B12, you get cancer. It's, it's that simple. And products like this new one we've developed, Ultimate Female Force, this will do a lot better for you than Virginia Slims, believe me. So, yeah, you've come a long way, baby, with InfoWarsLife.com. You're listening to The Alex Jones Show. Defending the Republic from enemies foreign and domestic. It's Alex Jones. Longing for the sun. Yes, yes, yes. Defending the Republic. And the enemies of censorship right now. That there is not outrage spreading across America, taking Alex Jones off the air in so many different platforms is a disgrace on the, digi- the digital world. What has he done? So again, it's up to you to keep the voices alive. And you could do that by buying great products that InfoWars has available. Among them, Super Silver Wound Dressing Gel from InfoWars Life. Burns, scrapes, cuts, and wounds are a natural part of life. That's why it's so important to be ready to protect them rum infection with Super Silver Wound Dressing Gel from InfoWars Life. You can reduce the threat of infection and irritation with a portable, affordable, and easy to use solution based on the powerful Silver cell technology that revolutionized the colloidal nano silver market. Super Silver Wound Dressing Gel has been evaluated and FDA cleared in standard tests to reduce the levels of common microorganisms, fungi, pathogens on the surface of wounds. So that's just one of the many great products that are available at InfoWars. And again, do what you can to keep the voice of InfoWars growing and gaining rather than the tech giants and the prostitutes doing what they can to restrain it. And I talk about the prostitutes and propaganda. You don't need anything better than this front page story. In today's New York Times, they call themselves the paper of record. I call them the toilet paper of record because it's only good for one thing when you see a story like this and many others that they write. A turncoat spy went free. Putin, look at that picture, never forgave him. They're talking about that guy, Skripal, or Skripal, that was poisoned with that deadly poison, the deadliest one on earth, I tells you. And the guy's still alive, and so is his daughter. We won't talk about that. This is propaganda that they're selling. And it goes back to what Alex was saying about the coup against Trump for wanting peace with Putin. Peace. Why well, you have Obama telling us folks that we got to watch them Russians. While the Democrats, those peace loving Democrats, yep, 41 senators, Democratic senators, voted for the <laughs> defense bill, seven voted against it. 139 Democrats, those peace loving Democrats, voted for the defense bill, 49 voted against it. War. That's what the Democrats are selling. And on some issues, I agree with Trump, particularly on the trade issues. You look at what just happened with the trade data that came out last week. China's trade surplus with U.S. grows to new records in August. 31.05 billion. Who would do business under those terms? If this was the arrogant Obama, who, of course, lied when he was running for office in 2007, in the election 2008, that he was going to revisit NAFTA and never did. If Obama wanted to renegotiate these lousy trade deals brought to you by Bill Clinton, primarily, boy, would the media be applauding him. But Trump is doing it. That's not good. And again, when I disagree with Trump is in the war levels, but he wants to get out of Afghanistan. And the word from sources, I was one of the speakers at Ron Paul's Peace and Prosperity Conference in Washington, D.C. You should say the, the, the Washington, the Marriott uh, hotel at Dulles Airport in August a number of the speakers there were saying that Trump wants peace in Afghanistan, but the military industrial complex doesn't want him to have it. And again, the Nobel Peace of Crap Prize winner, Obama. Folks, got to go into Libya. Here's stories that don't make the toilet paper record. Libya, armed groups vie for control in deadly Tripoli clashes. Ah, yes, it's a civil war over there. The richest nation in Africa now destroyed. Thanks to Obama. Assad has to go, Obama says. Yep, and so did 600,000 innocent civilians as they launched the war against Syria. Today, Libya, National Oil Corporation's Tripoli office is attacked at least four killed, including two National Oil Company employees. That's why they don't want Alex Jones on the air. They want to keep selling war, keep selling hate. Like the toilet paper record with a story like this. What they barely print are stories like this. Kremlin denies Russian involvement in next spy's poisoning. Of course, they're going to deny it. They would deny it even if they did it, of course. This guy was a nobody from nowhere, this Skripal. And they're trying to make an issue that he was a somebody. So, I want to move on in the last few minutes to talk about where the economy is going. We've been writing a lot about it we have to watch out for what's going on in the emerging markets. As the dollar gets stronger, many other currencies get weaker. So the dollar was weak. They borrowed a lot of money in dollars. And now, as the Federal Reserve is raising interest rates, their currencies are going down. They're weakening. Hey, they got all that debt to pay. Now they got to pay it back with more of their dough. Argentina, this guy McCree, all of the prostitutes, and the New York Slime, excuse me, Times was number one on that, championing this guy, smart businessman. Gonna bring in smart business people. We're gonna turn Argentina around, and boy, he did. Hey, what do we got over here for interest rates? Eh, what is the Fed overnight rate? 1.75 to 2.0? How about 65%? That's what their interest rate is. Their currency is declining, down almost 50% this year, over 50%. The Turkish economy, up a little bit, their currency way down over 40% against the dollar this year. India, the rupee all time low. Indonesian rupiah, two decades low. One country after another. Russia, the Brazilian real. Hey, South Africa is in a recession now and their rand is way down. I'm mentioning all this because it could be a contagion effect and it may well happen. Because this economy in the United States was boosted by bailing out the bigs, negative and zero interest rate policy worldwide, stock buybacks, mergers and acquisitions through quantitative easing. So if the Fed raises rates too much, if they raise them two more times this year, Start watching the economy go down, and all of these countries that are rich in dollar debt and poor in their own currencies are going to go down big time, and China will fall with the biggest boom and bust. So, we don't give it financial advice, but we believe gold is near the bottom. And again, so is the American media because they're at the bottom or else they wouldn't be doing what they're doing to Alex Jones. Thank you for having me on. We'll see you real soon and support InfoWars. We're- Super Silver Wound Gel uses Silver Sol technology. There's been extensive research on Silver Sol technology. This research includes 20 plus safety reports and test series, as well as the first ever double blind FDA cleared human ingestion toxicity study. This formula is 24 ppm. That's 32 ppm version is FDA cleared as a prescription medical device. Similar products sell for $40 or more. It's one of the only only OTC products that direct claims against MRSA. Ah, you don't want that. And VRE, two of the most deadly forms of bacteria that can cause infection. Great for first and second degree burns, including sunburn. The Super Silver Wound Gel is essential armor for your wounds. The barrier protection can last up to three days on the skin, helping to eliminate the chance of infection. It's perfect for athletes of all ages in all areas of sports. Super Silver Wound Gel. Climb to the top of the food chain with Alpha Power by InfoWars Life. For those who want to increase testosterone and energy levels. Most men know that testosterone levels begin to decline starting around 30 at a rate of about 1 to 2% per year. This drop can show signs such as fatigue, low energy, low sex drive, and muscle loss. Alpha Power is packed with some of the most potent and clinically tested ingredients on the market. The secret is in the synergistic blend of ancient ingredients that have been concentrated into their most potent forms, including Uricoma longifolia, originally from Malaysia, macaru from Peru, horny goatweed from China, and tribulus from India. Reach your alpha male potential with Alpha Power. Head to InfoWarsLife.com and secure your bottle today. If you are receiving this transmission, you are the resistance. information war. It's Alex Jones. har alltid trott att ensam är starkare två Men nu så börjar jag att se hur fel jag hade då För hos dig så fann jag kärleken en allra bästa vän En vän för livet är du mitt hjärta, mitt allt till dig. En vän för livet, min bästa vän. Dig ska jag älska, ja om och om igen. När du vandrar vaknar lyckan inom mig och jag bländas ut av kärleken som strålar ifrån dig. Du ger mig alla svar. och jag har börjat att förstå att var dag jag varit ensam är det dig jag väntar. så fann jag kärleken, en allra bästa vän. En vän för livet, är du för mig. Jag ger mitt hjärta, mitt allt till dig. En planer. Dig ska jag älska, ja om och om igen. En vän för livet är du för mig. Jag ger mitt hjärta, mitt allt dig ska jag älska Ja, om och om igen Ja, dig ska jag älska Ja, om och om igen försökt att fånga bilden jag vill ha av dig. Fast filmerna är många han kunde visa hela världen hur du ler Så skulle Mona Lisa be om att få plockas ner oh, Du skulle ta hennes plats som legend Men fläktar på näsan blir du lika känd som mästaren någonstans ifrån Var snäll helping. fortsätta spela. Och eh, vi avslutar det här disco-grejsimojset med en låt med gruppen eh, GQ och den heter eh, Disco Nights. i stjärnhimlen. Jag brukar säga artisthimlen. Ja, det är fint det också. Billy Shamrock. Mamma Kass har bantat, Charlie Parker är clean och fin. Django Reinhardt har ordnat med näven sin och de har körlektioner för James Dean. Jimmy spelar tvåstämmigt med mig och sjunger sig hes. Och gamle Abraham Lincoln har fått sett klart på sin teaterpjäs. Vi har ett bra här uppe i himlen, alla polarna och jag. Vi har ett bra här uppe i himlen, kom och hälsa på någon dag. Alla är kamrater här och det finns ingen journalist. Varken Hemingway eller Kafka har det särskilt trist. Sid Vicious spelar golf med Evert Taube leker kullen. Och Elvis drar till jorden då och då för effektens skull. Jag kopplar om här så att vi kan lägga ut eh, en CD-spelare med MP3 och även mobilen kan komma ut i sändning här så att eh, via en audioväxel här. På kvällarna så plockar vi som regel upp Patsy Cline och Marilyn Robert Johnson och jag vi satt igår kväll och pratade om väder och vind de flesta blir förvånade när tid Du såg ett famlande, ramlande, ångande lokomotiv Sen kom förvandlingen Den stora ljusa sommaren Igen Tycker om när du tar på mig. Tycker om när jag ser dig vid min sida. Tycker om när du finns hos mig. Jag tror det aldrig kan bli bättre än så här. efter hans hår Sen förde vindarna de vackra vilda fåglarna till mig Jag tycker kan aldrig kännas bättre än så här För någon För mig Sen kom förvandlingen igen. Jag tycker om när du tar på mig. Tycker om dina bröst i morgonljuset. Tycker om när jag betyder nåt för dig. Det kan aldrig kännas bättre än så här. Tycker om när du tar på mig tycker om när jag har dig vid min sida. Tycker när du ler en stund mot mig. Det kan aldrig kännas bättre än så här. För mig. dansar vi med sommaren och sommaren är du Den sista dansen dansar vi med vindarna Jag vet att någonstans Där vindar går, där dansar man med vindarna I kvällens sista dans Fjärran hörs musik från en orkester som spelar melodin från ingenstans. Se stjärneljuset i det blå, den väg det visar oss att gå blir till ett golv vi dansar på i kvällens sista dans. Den sista dansen dansar vi med vindarna. Jag vet att någonstans Där vindar bor där dansar man med vindarna I kvällens sista dans kärleken är nu. Den sista dansen dansar vi med sommaren och sommaren är du. Den sista dansen dansar vi med vindarna. Jag vet att någonstans Den sista dansen finner oss en väg, min vän Till oss någonstans Till kärleken i kvällens sista dans Dansbandsfavoriter om pappas flicka. När hon sen blev tolv, då inga hjärtan ticka. Nu är hon sexton och det sötaste som finns. Nu ska hon hyllas, dagen förgyllas kyss, vilken kyss är som poesi si, si, si, Katarina Att vara missnöjd, missklär en viss liten eftersökt miss när du sluter dig i ditt skal. Och så lycklig jag skulle bli, bara du och jag blev ett vi. Gör mig glad, säg ett ja, Katarina. Siasse vilken kyss för till himlen blå Katarina Säg när du kysste mig nyss Tänkte du då på mig och oss två Katarina Du är sval men fattig heter vi Gör mig glad, Gör mig glad. Säg ett ja, Säg ett ja. Katarina chance. You're gonna fall. There's no second best. You're gonna fall. And never when the bitches crash. You're gonna fall. Trouble with the bull and your will You're gonna fall. Then break your legs. You're gonna fall. Get cracked like an egg. You're gonna fall. You'll never walk again. You're gonna fall. Nothing but pain on a better You're gonna fall. Some are trying to take a little, some are trying to take it all. One thing they didn't realize is a long drop before the fall gonna fall. If you follow in my tracks, you're gonna fall. I'm gonna break your back. You're gonna fall. When the odds are stacked, you're gonna fall. It's a game, is never enough. You're gonna fall. No matter who you couldn't take, you're gonna fall. All bloodied up and stained, you're gonna fall. Your outlook will be the same. You're gonna fall. Follow with me and I'll call you bluff. You're gonna fall. trying to take a little, some are trying to take it all. One thing they didn't realize is a long time before the fall. CNN Radio, I'm Matt Cherry. President Obama and members of Congress from both parties are trying to hash out their differences. This CNN podcast is sponsored by the CNN. By the UPS store. Try our online. Try our online printing service. mycket Bengt Westerberg, tidigare folkpartiledare, och Ulf Johansson som tidigare var Centerns partiordförande. Ja, det här valet visade sig ju bli oerhört jämnt och just nu så pågår kontroll och rösträkningar runt om på landets länsstyrelser. Peter Weide, vår reporter, finns med oss nu från Linköping. Ja, Peter, vad är det som händer där hos dig när rösterna räknas om? Det händer en febril aktivitet, känns det som. Ett 40-tal eh, rösträknare sitter nu och här i Linköping då för Östergötlands län har hanterat 900 000 röster. Eh, man kan ju försöka visualisera 900 000 valsedlar som nu nagelfars på alla sätt och vis. Har kryss fyllts i rätt? Har de vits? Är det skrivet på dem? Eh, är de giltiga eller inte giltiga? Har man räknats rätt innan de hamnade här då på Länsstyrelsen i Östergötland? Man ska ju leverera ett valresultat och det senast fredag. Finns det något utmärkande just för den här delen av landet, alltså Östergötland? Vad gäller eh, söndagens siffror så kan man väl säga att det som är utmärkande för Östergötland är vad gäller riksdagsvalet att det är tämligen likt eh, rikssnittet av det resultat som vi fick då under söndagen. Ja, jag åt där förut köket med spagettirull och sådär och eh, tagit in mera Ica-juicer och kikat på ostbågar lite småtrött och eh, när det gäller min gamla kommun Siktor och kommun så ökade visserligen SD där men eh, de står helt utanför inflytande och den här alliansen har då tagit makten där faktiskt. Så att, Socialdemokraterna har backat och Moderaterna är största parti. Så den här alliansen har så att säga makten över politiken där nere. De bröt ju tidigare eh, Socialdemokraternas långvariga styre i min tidigare hemkommun Sigtuna där. Ja, det var ju från Sigtuna kommun jag flyttade 2011. Märsta.nu Egen majoritet för alliansgruppen. Och Moderaterna är störst med 17 och eh, sossen har gått tillbaka till 12. SD har ökat till 13 tror jag eller 8 kanske, jag kan säga. Men får ingen som helst inflytande. Så att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är i opposition. Och de andra då i alliansgruppen. Så att det är det kommunala läget för min tidigare hemkommun, Sigtuna kommun. Jag tog in mera blåbärsdryck här då. Jag kan rekommendera den här Dextro. Som jag tror hette Dextrosol på 70-talet. En tablett som ska smälta i munnen och ger energi där. Och det ser ut att bli bättre väder här för onsdag och torsdag och så. Jag var ute idag till Ica-butiken här. Småhandla lite grann och så. Åt väl en färdig smörgås och så vidare. Sen åt jag spagettirulle sen. Köttfärs och spagetti där. Färdigt. Bara värma. Och har anslutit här eh, till audioväxeln. Eh, TV-ljudet eh, i mikrofonen här. Och så har vi en CD-spelare med MP3 eller kassettband kan även lägga ut mobilen i ställning och sen på lördagarna så återkommer vi med direktsändningar klockan 16 från C-datorn Studio Sveipner. Så att eh, vi har ju direktsändningar från HP 605-datorn här men vi ska komma tillbaka också på lördagarna med direktsändning från C-datorn. Så det är en hel mix här som inte används och så. Man kan eh, köra ut olika apparater från den också och så vidare. Det kommer en ordinarie direktsändning från C-datorn nämligen lördagar 16.00 Studio Sleipner. Ja, det är samma med mikrofon. Det var lite omkoppling på eh, kablarna och som sagt var i min gamla hemkommun för att när jag bodde där nere så var det Socialdemokraterna som styrde och det har man ju brutit här och nu har man ju också fått majoritet för den här alliansgruppen vilket de tackar för i en annons där. Moderaterna är störst. Min gamla hemkommun Sigtuna kommun och eh, Ja, det är alliansgruppen i Sigtuna kommun har skaffat sig egen majoritet i kommunfullmäktige för söndagens val. Värsta punkt nu. Eh, socialdemokraterna gjorde ett katastrofval. Alltså i Sigtuna kommun, min tidigare hemkommun. Det räckte inte med att byta ut Ibrahim Khalifa mot Maria Axelsson. Även om han juridiskt inte fälldes för några oegentligheter blev väljarnas dom hård. S tappade hela sju mandat till 12 mandat. Den rödgröna gruppen har 17 mandat då även Miljöpartiet backar. Hela Vänsterpartiet går upp till ett, man, går upp ett mandat till tre mandat och Alliansgruppen har 27 av 51 mandat. SD ökade även inte lika mycket som befarades. Partiet ökade då 3% i Sigtuna kommun och två mandat ytterligare. Man får inget inflytande den kommande mandatperioden. Vi kan se att eh, Moderaterna då i Sigtuna kommun, eh, mandatförening fullmäktige Sigtuna kommun, Moderaterna 16 mandat. Centerpartiet faktiskt bara 3. Liberalerna 3. Kristdemokraterna 3. Och Samling för Sigtuna 2. Socialdemokraterna backar till 12 mandat, Vänsterpartiet 3 och Miljöpartiet backar till 2 mandat, Sverigedemokraterna 7. Så att alliansgruppen har 27 av 51 mandat och eh, har brutit den här långvariga det eh, socialdemokratiska eh, styret i Sigtuna kommun. Och rekordval för Moderaterna i Sigtuna kommun kan man läsa om här. Och det var 14 000 som följde valet 2018 på Märsta.nu som hade en direktställning där. Och ja... Jag kör utan Adblock och Web här så att det går så sakta annars så att eh, man får ju slå ut med lite annonser och så. Kommunen och polisen och SL arrangerar trygghetsdagar kring Märsta station denna vecka. Ja, det är någonting som inte förekommer här uppe överhuvudtaget. Då. Jag ser en bild också på ett höghus som ligger på Stationsgatan, vilket jag inte fick se för att det var en konsumbutik där tidigare som jag brukade handla i. Men den stängde ju och rev sen. Och sen byggde HSB upp en 18 vånings höghus där. Det lär ju vara den högsta byggnaden faktiskt i hela Sigtuna kommun. Valdeltagandet i kommunen, alltså då Sigtuna kommun i samtliga tre val ökar. Konstaterar en eh, biträdande kommundirektör. Vi har satsat på platser där valdeltagandet varit lågt, säger hon. och SD flörtar med Moderaterna. Samling för Sigtuna och KD. En konstellation som skulle ge 28 mandat. Vi är tacksamma för det ökade stödet från kommuninvånare. Vi fick detta stöd trots en massiv smutskastning från flera håll. Och en SD som hade beställt musik i stor mängd från Midgård som kallas då för vit maktmusik eh, och har eh, dragit sig ur valet där. Och Miljöpartiet är för första gången på 16 år utanför kommunledningen. Och det säger eh, Carolina Windefalk och Jan Fransén i ett gemensamt uttalande att för att Miljöpartiet har bara två mandat nu kvar ja, det är ett litet parti. Och för första gången på 16 år är alltså Miljöpartiet utanför kommunledningen. Miljöpartiet kommer att förvalta sina mandat på bästa sätt för att motverka främlingsfientlighet, står det. Utförsäljning av verksamheter och en bättre miljö för alla i kommunen. <laughs> ja, jag säger det, ett litet parti det där. De har väldigt lågt stöd kan man säga. Axelsson eh, känner stor besvikelse. Numera oppositionsrådet Marie Axelsson, Socialdemokraterna, vaknar upp på måndagen och är fortsatt oppositionsråd för den kommande mandatperioden. Nu har kommuninvånarna sagt sitt och som socialdemokrat känner jag en stor besvikelse över att jag har tappat på många väljare. Vi gratulerar givetvis alliansgruppen till valvinsten, säger Axelsson i en kommentar. Så att eh, Socialdemokraterna eh, har inte längre styret i en del kommuner i Sverige här faktiskt. Eh, annat var det förr, men nu är det i vissa kommuner brutet faktiskt där. SD hävdar att det förekommit misstänkt valfusk i kommunhuset. Men kuvert behöver inte klistras, säger valnämndens ordförande Sven Ingvar Holmgren, Moderaterna. Så att det verkar vara felaktigt. Det står det. Det räcker med att vika in fliken på kuvertet. Man vill alltså inte klistra igen kuvertet. Man viker fliken med. Och i landstinget i Stockholm är alliansen större än de rödgröna. Eh, men att SD är vågmästare jag tycker personligen som en del andra partier också att man kan avskaffa landstingen som en stor byråkratisk myndighet som kostar väldigt mycket pengar. Eh, man skulle helst kunna avveckla de här landstingen och eh, Stockholms ens landsting är en Irene Svionius, Moderaterna, finansborgarråd och ser ut att regera, regera, regera vidare. Alliansen större än de rödgröna alltså i Stockholms läns landsting. Det är nästan helt klart och eh, Alliansen är fortsatt störst men att SD är vågmästare. Den borgerliga alliansen plockar hem 70 av Stockholms läns landstings 149 mandat. Det rödgröna får ihop 64 mandat. Och SD är vågmästare med sina 15 mandat. Alliansen har den gångna mandatperioden styrt i minoritet, står det. Och om man tittar på mandat, mandatfördelningen i landstinget i Stockholm så är det V, alltså Vänsterpartiet 16 mandat. S, Socialdemokraterna 40 mandat. MP, Miljöpartiet 8 mandat. Centerpartiet 12 mandat. Liberalerna 12 mandat och Moderaterna 34 mandat KD Kristdemokraternas 12 mandat och SD 15 mandat står det här. Och det var många som följde den här direktsändningen också där på Märsta.nu. Och kring Märsta station så anordnas i denna vecka trygghetsdagar. Ja, det har ju årens, årens lopp förekommit en del saker där. Det har varit rån och misshandel vid Pressbyrån eller mot, mot Pressbyrån och eh, det har varit eh, våldshändelser kring eh, Märsta station och så vidare. Det har varit väktare som har blivit slagna. Ja, det har förekommit en hel del grova våldsbrott kring pendeltågstationen i Märsta. Ja, det är ju inte bara pendeltågsstation, det är också Uppsala pendeln eh, stannar ju där och eh, de har ju dragit in de här pengarna men det planeras ju för en ombyggnad och eventuellt en hel flytt av hela stationsområdet där. Men eh, de pengarna har regeringen dragit tillbaka faktiskt tyvärr så att det finns ju krav på att det händer någonting snart för att Märsta station har faktiskt sett likadan ut sedan man införde de här pendeltågstrafiken 1968 faktiskt så att den behöver byggas om och så vidare, eventuellt flyttas där. Ja, Sigtuna kommun är en kommun där, eh, som ett exempel där Socialdemokraterna har fått gå i opposition eh, och eh, SD är också opposition också. Rekordval för Moderaterna. de kallar sig för Nya Moderaterna. Lindefalk, Miljöpartiet nöjd med valrörelsen. Ja. Det kan inte vara så särskilt nöjda med ynka två mandat. Men även de här liberalerna och Vänsterpartiet och sånt och Samling för Sigtuna är ju väldigt små också där. Jag ser här nu i en vallokal här i Skepptuna. Det finns väl en skola där om jag minns rätt och en förskola. Jag har ju cyklat förbi där. Och det är bra tycker jag. Det är positivt att man kan bryta det här betongpartiet Socialdemokraterna. För de ska inte ha monopol på makten. Och det är bra att man bryter det här monopolet. Och det var en Sverigedemokrat som hade beställt en massa musik där från Midgård. Som PK Media kallar för vit maktmusik. Nu vet man inte exakt vilka eh, CD-skivor eh, det var där men den här personen har dragit sig ur efter den här uppmärksamheten. Ja, så kan man tydligen påverka. Och nu är verkligen det vitmaktmusik eller inte det. Det... Man vet inte exakt vilka CD-skivor eh, det var som han hade beställt där. Den här var en jag lyssnade på mycket nere i Märsta. Bränd på CDR-skivor och Mimish Hardys hits från Tyskland där. Och jag har väldigt mycket som är överfört både på eh, CDR-skivor och DVD-skivor faktiskt. Eh, det finns ytterligare här i ett, i ett eh, sovrum också. Sen tidigare där faktiskt. På HP655 kan man rippa också där faktiskt med hjälp av Rarma Radio när man stoppa in en CD-skiva eh, där. Det förekommer några enstaka nyhetssändningar på tyska och sen är det kanske lite grann någon jinglar på tyska men i övrigt är det ju massa bra härlig melodisk hårdrock där faktiskt. De är absolut det bästa där. Så det är väldigt mycket som är överfört här. Det är talböcker och eh, mycket annat där. Sveriges historia och så vidare vikingaliv och ja, det är eh, minnesboxen Sverige genom hundra år och så vidare som är eh, kopierat över till CDR-skivor och DVD-skivor eh, där. Och det kan ju dröja ända fram till fredagen också innan det är helt och hållet eh, färdigräknat där. Så att vi får avvakta tills det helt och hållet sluträknat eh, alla dessa röster. Och eh, det parti som vill förstöra Sverige och öppna gränserna ännu mer det är ju då Miljöpartiet som då glädjande nog så är Miljöpartiet står det här på sverigesradio.se Miljöpartiet åker ur flera skånska kommuner går back och Miljöpartiet får lämna sex stycken skånska kommuner. Mycket glädjande faktiskt. Det straffar sig att ha de här förediska åsikterna. Eh, förvisso att vara för miljön, men att öppna gränserna är ju fullkomligt vansinnigt. Och den här Fridolin ska väl snart avgå också. Han har ju suttit sin period. Vi kunde ju höra Birger Schlaug här. Eh, ja, han är väl fortfarande med i partiet där, men han kritiserar faktiskt sitt eget parti där. Ja, det var ju inte särskilt bra för Miljöpartiet kan man inte säga faktiskt. Ja, det är en cirkus det här faktiskt, det eh, är det verkligen. Och Sveriges Radio ställer sig frågan också, hur ska L och C agera nu? Ja, och hur ska SD göra också? De kan ju rösta ner både talmannen och de här eh, eh, försöken till att bilda regering. Så det är mycket som är oklart här. Tomma SD-stolar i fullmäktige i flera dalar kommuner. Och ytterligare glädjande är en nyhet också här. Dala-demokraten varslar mer än var fjärde anställd står det. Någon som vill ha betalt för nästan alla artiklar. Jag kan ju i princip bara läsa eh, rubrikerna där. Ja. Det går inte bra för PK-media och det är mycket journalister här som har blivit uppsagda i årens lopp. De har ju dragit ner de har ju dragit ner kraftigt där faktiskt, flera gånger på Expressen och Dagens Nyheter har dragit ner och Svenska Dagbladet har dragit ner och så vidare. Mitt media och allt vad det heter. Så att nu är det ännu mera neddragningar på gammal media här. Alltså Dala Demokraten som drar ner. Eller Dala Dummokraten. Det är ju så de ska heta. Dala Dummokraten. De tror att man tänker betala pengar för att läsa deras pissartiklar. Det tänker jag aldrig någonsin göra. Jag har aldrig köpt en tidning hela mitt liv och kommer aldrig göra det heller. Och Dala Demokraten varslar alltså mer än var fjärde anställd då här på Sveriges Radio som eh, heter egentligen Sveriges Rödio. Alltså Sveriges Rödio. Det är de här rödskäggen. Jaha. Eh, tidningen Dala Demokraten varslar idag fem tjänster om uppsägning. Eh, färre ska göra mer. Och hur länge det går vet jag inte, säger en journalistförbundets lokala företrädare. Skälet är att LO-förbunden vid årsskiftet tar tillbaka produktionen av två facktidningar som fyra DD-anställda producerat. Vi har ju inte jobbat med Dala-Demokraten, men visst, vi har ju en liten redaktion och blir är nu ännu färre, säger Lisa Persdotter, redaktionschef och ansvarig utgivare för Dala-Demokraten. Ja, det är glädjande faktiskt att det är långt ifrån alla människor som vill betala pengar för att eh, läsa en tidning. Då tar de bara en annan tidning istället som är gratis. Ja, på nätet eller så. Eh, det finns ju tillgång till media som inte kostar några pengar. Och det är i och för sig det positiva med Sveriges Radio och SVT där att det inte finns några plusartiklar och så utan man kan få tillgång till allting utan att det kostar pengar. Det är ganska nytt fenomen det där faktiskt men det verkar bli värre och värre. Man kan i princip inte läsa någonting som inte kostar pengar. Och eh, vi får ju avvakta här. Kristdemokraternas partisekreterare lämnar, jag vet inte riktigt varför. Hon heter Akko Ankeberg Johansson står det. Ja, det kanske man kan heta. Avdelningen märkliga namn. Eh, en brutta som heter Akko eh, i förnamn. Ja, det kanske man kan heta det. Var ett ovanligt eh, förnamn där. Ja. Hungern ökar i världen också. 821 miljoner undernärda. Det ser inte bra ut faktiskt. Vi skulle kunna minska ner den här massinvandringen och hjälpa till istället med UNHCR och hjälpa till i flyktingläger och sånt. Det är ju människor som verkligen behöver vår hjälp och de har ingen som helst möjlighet att komma hit för de har inga pengar helt enkelt. Så att minskar vi ner kraftigt på den här invasionen istället så kan vi dra ner på bidrag och allting och öka kanske hjälpen då till Röda Korset och så vidare. För att de behöver liksom akut hjälp där. De som kommer hit, de har ju pengar, de är ju rika. Det ser man på kläder då, eh, barnvagnar och sånt och barncyklar och så vidare. Det är ju fina grejer så att det är inga fattiga människor som kommer hit utan det är övre medelklassen. Ja, de som har pengar kommer till Sverige. De som inte har några pengar, de fattiga, de som håller på att svälta ihjäl och allt det där, de blir kvar så att säga. Det är de som ska ha eh, våran hjälp och eh, alla glädjande jag på bilden här efter konflikterna som nu är över så öppnas också då gränsen mellan Etiopien och Eritrea. Eh, ledarna följde forna, fienderna möttes för att markera en försoning. Gränsen mellan Etiopien och Eritrea öppnas. Detta ser man. Det är en positiv utveckling i alla fall, mitt i allt elände. Det finns mycket elände ute i världen och eh, vi ska naturligtvis hjälpa till i flyktingläger och så vidare. Eh, de som kommer hit behöver ingen hjälp. De har ju massvis med pengar. De är inga fattiga, de håller inte på att svälta ihjäl och så vidare utan de kommer i princip hit till ett bidragsberoende och arbetslöshet och bostadsbrist och allt vad det är. Det är ju katastrof det här. Och vi har väl tillräckligt med arbetslösa människor i det här landet då börjar konstatera liksom att arbetena inte räcker till och inte bostäderna heller. Dessutom ska ju arbeten och bostäder gå till svenskarna först. Det ska inte komma en massa utlänningar från andra sidan jordklotet och ta jobben för oss. Då ska ju vi ta i första hand där. Det borde inskrivas i grundlagen. Och sen i Sveriges riksdag ska inte sitta en massa utlänningar heller som inte har i Sverige att göra överhuvudtaget. Utan det ska ju vara svenskar som i första hand ska vara där. Det borde också stå inskrivet i grundlagen att en viss procent av riksdagsledamöterna ska vara etniska svenskar där. Eh, inte hundra procent i och för sig, men eh, det måste vara en majoritet ska vara svensk, etniska svenskar. Ja, där ser man. Eh, det gick inget vidare för Miljöpartiet. De klarade sig i alla fall in i riksdagen med 4,2 ungefär blir det väl kanske där och eh, den äckliga, fula gamla Gudrun Schyman kom inte in heller där och eh, och inte, inte heller AFS och så vidare. Jag sa ju det, man kan inte bilda ett parti i mars och komma in i september. Det går ju inte. Det är fullkomligt orealistiskt där och eh, jag kan inte förstå hur AFS eh, tänker där. Eller trodde att de skulle komma in i riksdagen. Ja, bildas i mars och sen i september är man inne i Sveriges riksdag. Det går ju inte. Bank. Jag vet inte ens om man har fått en procent av rösterna eller liknande där. Eh, så att det är fullkomligt orealistiskt faktiskt att, att tro att man kan komma in i den svenska riksdagen på så kort tid. När man bildar ett helt uh, nytt parti där. Och en film också om Astrid Lindgren där. Alba August gör rollen som en ung Astrid Lindgren. Ja, vi känner igen Pippi Långstrump och Emil och alltihopa och Saltkråkan och sånt. Och sen fanns ju från början också en film på 40-talet som man ser, ser bara några snuttar på. För att den får inte visas helt enkelt där. Och eh, en liten snutt på Youtube från Pippi Långstrump på 40-talet i svartvitt visar en brutta som sätter såpa på golvet och åker på pjucken där i köket. Och eh, eh, den filmen var inte Astrid nöjd med. Så att hon förbjöd att den skulle visas helt enkelt där. Och eh, jag kan lyssna lite internt också på P1 här, vi ska se ett ögonblick inte exakt vet vad vi gör. Det känner jag igen. Ja. <laughs> Filosofiska rummet sömn. Filosofiska rummet. Tendens. Jag har gått på SFI. E ja. <clears throat> Men som sagt, för någonting kan väl inte hända här, eh, åtminstone inte före onsdagen. Det kan ju faktiskt dröja ända fram till eh, fredagen också innan det är helt och hållet klart med de här rösten. Nu kan man åka spårvagn också faktiskt hela vägen där till, till Klarabergsgatan där. Man har ju förlängt den här eh, linjen nu, den här citylinjen där. Ja, den går väl mellan Djurgården och Norrmalmstorg va, ända fram till Klarabergsgatan. Jag åkte faktiskt igång där mellan Norrmalmstorg och Djurgården med min flickvän och satt i en sån här kafévagn också med en stor kaffekopp på, på taket där. <laughs> Ganska länge sedan nu. Valet Varför tappar man så många väljare? Och Sverigedemokraterna begär ordförandeposten i Hörbys kommunstyrelse. Väljarna har satt ner foten och sagt att vi vill inte ha det här styret längre som, som har styrt nu i fyra år. Och Ungerns Viktor Orbán på krigsstigen i Europaparlamentet inför viktig omröstning imorgon. Rubrikerna i dagens Eko kvart i fem. Jag heter Angela Wiese Edeler. Ja, idag bekräftar Liberalerna och Centern att deras gruppledare i riksdagen kontaktats av Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman. Men båda partierna anser att det inte är rätt läge för några sådana möten nu. Så här säger Centerledaren Annie Lööf. Ja, igår så eh, skickade Anders Ygeman ett sms om att han ville träffa Anders W Jonsson. Och eh, de eh, kom fram till att det inte är läge just nu, utan de mötena kommer inte att äga rum, för vi har fullt fokus på att bilda en alliansregering som förankras över blockgränsen. Tidigare idag gav Liberalernas partiordförande Jan Björklund samma besked i media, att nu är fokus inställt på att bilda en alliansregering Därför får samtal över en kopp kaffe med Socialdemokraterna anstå. Annie Lööf träffade idag sitt partis verkställande utskott och beskedet nu är detsamma som under valrörelsen, betonar hon. Det finns enligt hennes bedömning två alternativ för en alliansregering men bara ett som Centern kan acceptera. Det finns egentligen två alternativ för en allians att få ökat stöd när nu ingen har fått egen majoritet. Det ena alternativet är ju att förhandla och samarbeta med SD och det andra är att förhandla och samarbeta. Ja. Och... Uh... Jag kan lägga ut radion där, FM-radion eller CD-spelare med MP3 eller kassettband där och eh, här kan jag lägga ut eh, mobilen också här. Mellan flickor. man skiftar helt enkelt här regeln på vrider, vrider här på en, en audioväxel här faktiskt och eh, det är alltså vecka 37, vi har tisdag 11 september och ni kanske minns vad som hände där 2001 och eh, det var ju fruktansvärt att se på tv där, jag bodde i Märsta då och eh, det lär ju vara några ceremonier också där i USA. Vi har Dagny och Helge som har namnsdag. Jag vet den här sångerskan, den här svarta Donna Summer, Donna Summer hon avred ju faktiskt efter sviten av det där för att det blev sån här smog i luften va? och hon fick ju in det där i lungorna så att hon fick ju någon slags cancer och liknande så det var orsaken faktiskt till att hon avled där sen och eh... och som sagt var jag ute i en liten släng till Ica-butiken här då den där bilen står fortfarande kvar också här. Jag pratade med polisen om den där. De är punka och krossade sidorutor. rutor och står eh, bakom sporthallen där. Eh, och eh, konstigt nog gör den det. jag har ju pratat med polisen om den där bilen men den verkar fortfarande stå kvar. Så jag bryr mig inte om den men ja, den ser ju stulen ut. Mm. Den verkar ha krossade sidorutor, punktering och det är ju ganska märkligt faktiskt. Polisen brukar markera med plastband eh, när de varit framme där vid sådana här bilar. De har sålt rätt länge där. Men det kommer väl någon bärgare snart att få bort den här. Jag ser eh, sändningskamerorna här från danrikshem.se där på taket så sitter det fyra stycken kameror som filmar eh, live alltså direkt stream där och från Stockholm där och här vi kamera nummer fyra här, det är ganska så disigt och dimmigt där. Nu kan man följa sjötrafiken och se vilken typ av väder det är också, den gamla hemstaden där. Eller födelsestaden, med Stockholm. Jag är ju född på Södersjukhuset där. Och Munich Hardest Hits heter en station som jag brukade lyssna på rätt mycket i Märsta där. Jag bodde på Släktegatan 50 på sex trappor där och eh, brukade köra trådlösa hörlurar med vanliga batterier där men det slukar ju väldigt mycket batterier med att rösta så. Och jag har ju bränt över en väldigt massa material också eh, på CDR-skivor och DVD-skivor här genom att slå Inte så mycket nu direkt, eh, inte alls faktiskt men eh, jag har väl en sån här extern Ja, det går väl att bränna med HP655 också med något program bara. Eller är det extern eh, CDR-spelare, eh, läsare kanske heter, men det finns inget behov av det tycker jag. Att bränna över på sådana här eh, CDR-skivor. Så det, det sker inte längre. Ja, heter ju Manny. Men han ändrade sitt efternamn där. Han heter inte Manny egentligen, men han justerade sitt efternamn så det blev Eddie Manny. <laughs> ja. Det var inte så mycket jag handlade där precis. Varje var lite smått eh, på Ica. Men jag ville komma ut en sväng där och sen kom det lite regn och så vidare. Munich Hardest Hits. Och... Ja. Det kan alltså dröja ända fram till fredag också innan man har eh, räknat alla de här rösterna faktiskt. Så det är inte helt säkert att det blir färdigt på onsdagen eller kanske torsdagen där. Och, eh, när jag bodde i Sigtuna kommun så var det Socialdemokraterna som ledde där och med Miljöpartiet och så. Men den makten är bruten faktiskt och eh, Miljöpartiet har åkt ur också. Eh, Sveriges Radio rapporterar att det var jag tror det var sex stycken skånska kommuner som Miljöpartiet inte klarade eh, antalet rösterna där. Så att man åker ur helt enkelt där. Och så svaga är man helt enkelt där. Och den här förskräckliga förrädaren Gustav Fridolin måste ju snart lämna också. Han har suttit sin period där. Och Birger Schlaga också. Eh, kritiserar ju faktiskt Miljöpartiet och så. Han hördes på, på Sveriges Radio här i P tidigare. kommer med kritik där mot sitt parti. Ja, det gick inte bra för Miljöpartiet faktiskt. Och där ser man. Det parti som står mest för öppna gränser och så gick det sämst för faktiskt. Ja, så är det faktiskt. Eh, vi ska se hur det har gått för Alternativ för Sverige här. Eh, stort tack står det, men hur gick det? Hur många röster fick man? Och Gudrun Schyman, den där fula skatan där, hon kom inte in i riksdagen. Och här har man fått in över 3 miljoner kronor. Och man, ska samla in 5 miljoner kronor står det. Och eh, det är väl inte framkommit ännu hur det har gått för Alternativ för Sverige i det här riksdagsvalet ännu. Hur många röster man fick eller få röster. Eh, man är nog lite mera rakt på. Eh, lite mer radikalare så att säga. Eller ganska mycket mer radikalare än Sverigedemokraterna. Man är inte lika mesiga. Utan man är ganska så eh, tuffa så att säga med här. Senaste nytt finns det här. Nu är valet över där så vi får väl veta nu i veckan hur det gick för Alternativ för Sverige eh, hur många röster de fick eller ja, antalet röster då. De samlade ganska mycket supporters och ett mindre antal motståndare också. Men de hade ju mycket stöd på de här mötena, den saken är klar. Partiet lanserades för ett halvår sedan faktiskt. Där, på sån kort tid när man faktiskt eh, uppmärksammas i media och så vidare. Mikael Jansson, eh, tidigare SD-ledare, gick över det till AFS. Och han fick inte heller förtroende där som ordförande för SD i Göteborg faktiskt. Han blev petad där. Så att han valde att lämna partiet också där. Det är lite gammal eh, information här. Men just nu finns det väl inga uppgifter på antalet röster och så. Jag vill helt enkelt inte blivit sammanställt riktigt ännu. Den stora frågan är hur radikal man ska vara så att säga. Om man ska vara lite mesig eller det säger ifrån på skarpen och så. Just den där hur man ska gå. Eh, vara lite mesiga och försöka eh, fjäska för alla eller vara lite eller väldigt radikala och hur det går då. Om man vinner eller förlorar på det där. Ja, ni förstår ungefär vad jag menar. någon form av kompromissvilja Eh, och då får man nog säga att de nog blev ganska besvikna för det här var verkligen en Orban på, på krigstigen. Eh, han sa det att eh, jag står här för att försvara mitt land och han försvarade särskilt den hårda migrationspolitiken som Ungern för och, och det här stängslet som Ungern har byggt upp. Och han anklagade också EU-länderna för att bryta, eller han anklagade EU för att bryta mot reglerna och han förkastade egentligen hela den här artikel 7-processen. Där får vi tacka dig, Andreas Liljeheden, som var med direkt ifrån Strasbourg. Idag kom två domar i Mark och miljööverdomstolen i den långdragna konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen på norra Gotland. Ja, jag kan lägga ut FM-radio där. CD spelar MP3-funktion och en kassettlucka också, en kassettband här och mikrofonen som vi hör nu och eh, även lägga ut eh, mobilen också och även tv-ljudet kan lägga ut här via en eh, audioväxel här. Men vi återkommer igen med direktsändningar på C-datorn här eh, på lördagarna från klockan 16.00. Den sändningen kommer alltså gå från C-datorn här. Efter ett litet uppehåll här över sommaren och eh, på nordfront här.se kan jag se att sångaren i rockgruppen U2. Eh, han kallar sig för Bono. Jag vet inte vad han heter riktigt. Han eh, hånade Jimmy Åkesson och gjorde Hitlerhälsning på en scen på valnatten. Och det är minst sagt märkligt måste jag säga. Ja, NMR har inte kommit in i Kungälv eller Ludvika och när det gäller Boden så vet jag inte riktigt hur det har gått vad eh, man kan säga i alla fall om Nordfront eller NMR är att de är väldigt aktiva med eh, de gamla traditionella flygblad, klistermärken, eh, radiosändningar, möten och så vidare. Så att man ligger i där verkligen. Den saken är klar där. Man sprider så att säga väldigt intensivt sitt material inte minst på nätet där. Oj, oj. är en känd Stockholmskrögare här. Och på Södermalm. Han har våldfört sig grovt i två timmar mot en svensk kvinna. Eh, Klubb naket står det. Eh, så att han kommer att dömas där nu faktiskt. Där och, eh, ja, det är fruktansvärt faktiskt där. Vad försäkligt, den här kvinnan måste vara i chock nu och ja, psykiatriker. Ja, vi är inte så bra på tyska där så tar vi vidare över till Pet. Klockan är fem och här är Studio 1 andra timme. Sverigedemokraternas framgångar i valet rör om i många kommuner. Ska EU ta till sitt skarpaste vapen mot Ungern? Parlamentet debatterar artikel 7. David Bowies första demotape går under klubban nu. Varför är minnet efter döda artister värt så mycket? Möt politikern som skapade stora rubriker när hon vann Demokraternas primärval i New York. Och sist idag om det politiska arvet efter Anna Lind på dagen 15 år efter hennes död? Studio 1 med Anders Helmin och Li Hellström. Först då till det politiska läget i Sverige två dagar efter valet. Ja, vi ska strax höra från en av de skånska kommuner där Sverigedemokraterna haft stora framgångar, nämligen Bjuv. Men först så ska vi vända oss till Inger Arenander, politisk reporter på Ekot, för att få en bild av läget i politiken idag. Ja, Inger, vad är det senaste som har hänt i alla möten bakom kulisserna och möjliga förhandlingar i regeringsfrågan idag? Ja, jag sitter i riksdagshuset och här har det varit eh, fullt ös idag kan man väl säga i och utanför huset. Eh, och eh, det som har väckt lite uppmärksamhet idag är att Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen vill bjuda in gruppledarna i Liberalerna och i Centern på kaffe och prata om framtiden. Socialdemokraterna vill ju ha ett blocköverskridande samtal. Och motsvarande... Det verkar som att eh, Nordfront här, eller NMR heter de kanske, har ökat med ännu fler här eh, webbradiosändningar eh, på eh, de här lokala grupperna och jag ser en Bo Nilsson här som har gått och blivit lite gammal nu också. Jag sände ju närradio med honom där på 80-talet och jag må ju visserligen känna igen honom men han har gått och blivit lite äldre nu måste man säga och jag vet inte riktigt hur det har gått för eh, eh ja, Nordfront i Boden där och eh, det står att Bo Nilsson har med redan under uppstartsmötet till Sverigedemokraterna står det. Eh, och eh, sanningen är ju att han har varit med i Sverigepartiet också. Jag tror att han har varit med i någonting på 60-talet redan där faktiskt. Oklart vad om det var ja, mm, vad hette det på den tiden kanske? Nysvenska rörelsen eller liknande. Så att han har ju varit med, eh, han har varit med redan innan Sverigepartiet där. Och eh, Nordfront har ökat sina olika eh, radiosändningar och så vidare. det är lite konstigt att se Bo Nilsson där, 71 eh, uppe i Boden nu med material för, Nord, eh, för Nord, eller eh, NMR. Va? Och, eh, det finns ju gamla bilder på honom när han står och delar ut flygblad för Sverigedemokraterna och så vidare. Och, det är väl inte fastställt här hur det har gått där. Men de har som sagt ökat det här med ja, webbradion om man ska säga med olika lokala eh, lokala eh, ja, säga radiosändningar eller poddprogram där. Men de har ju misslyckats åtminstone med Kungälv och med eh, Ludvika. Eh, ja, Ludvika var väl en 200 röster men det är för lite faktiskt. Det räckte inte till där. Det kan inte vara så lätt. Det är ju skrämselpropaganda också där. Och när det gäller Boden så vet man inte hur det har gått. Eh, om det är en ganska liten kommun så behövs inte så jättemånga röster. Men ju eh, större kommunen är eh, desto mer röster behövs för ett mandat. Så att helst ska man välja ut några ganska små kommuner faktiskt där. Men i Ludvika så fick man 200 röster ungefär och det hjälpte inte med det hjälpte inte med eh, de här eh, ja, cirka 200 rösterna för Ludvika där. man kan säga i alla fall är att eh, NMR och så vidare är väldigt aktiva på olika sätt och eh, rapporterar om händelser och är väldigt aktiva och sånt så det ska de ha en eloge för tycker jag. De kanske helst skulle ha ställt upp i ytterligare några kommuner som är mindre än eh, Kungälv, Ludvika och Boden. För då hade det räckt med ganska få röster för ett mandat att ju större kommunen är, desto fler röster behövs det där. Jag kan läsa här en rubrik också från eh, nordfront.se eh, Faktiskt från idag eh, Rubriken är Syrier, Syrier våldtog kvinna under lägenhetsvisning så det låter ju som en underbar kulturberikning, tycker ni inte det? Om kvinnan var svensk eller inte vet jag inte, jag ser bara rubriker där men eh, hon ska titta på en lägenhet där så blev hon våldtagen av den här syrianen så det var ju trevligt verkligen. Riktigt härlig eh, kulturberikning. Men det kan inte vara så lätt att sprida information och försöka ställa upp för nationalsocialismen för att den är så nedsmutsad och så vidare så det går liksom inte att eh, försöka debattera där. Ja, där var det Radio Ludvika. Ja, där fick man cirka 200 röster och det verkar inte att hjälpa. så har man någonting som heter Radio Regeringen också där som jag tror direktsänder på Youtube. Men där finns det också direkt, eh, ansvarig utgivare. När det gäller Youtube behöver man inte ha någon ansvarig utgivare där. Man, man har ju ändå skaffat en några damer som pratar där men de är knutna till motståndsrörelsen som egentligen från början var väl eh, riksfronten va? Men det var ju ja, från början var det ju föreningen Sveriges framtid som sen blev Riksfronten och Riksfronten i sin tur blev motståndsrörelsen med en tidning som hette Motstånd eller liknande och sen blev det då Nordiska motståndsrörelsen så att det har liksom utvecklats vidare där Här har man startat Radio Ludvika också, ja. Jag tror att de sänder via Youtube live där och det är fullt tillåtet så att det behövs inget tillstånd till Direktsändningar på Youtube Tisencancer har också ett åtal som innehåller en otrolig massa mängd med hets mot folkgrupp där och så. så att, eh, det är väl någon eller några där som ligger dåligt till när vi får se hur det går. Det är från kommentarer och så som jag blir på webbsidan där. Det verkar vara skäggiga gubbar också. Allihopa verkar vara skäggiga. Jag tror väl inte att man lyckades i Boden heller faktiskt för att det behövs ett antal röster där. Ludvika var 200 röster, och det räckte inte till ett mandat då. Vad betyder det? Att få ett mandat eller två, det är ju ingenting. Det har man ingen, inte mycket att säga till om. Ja, i och för sig är det en bra början men... Eh, nu gick det ju dåligt för Miljöpartiet men de klarade sig i riksdagen i alla fall. Och Gudrun Schyman och de där häxorna kom inte in, nej. Jag tror inte det är någon risk att de kommer in i den svenska riksdagen i alla fall. lite blåbärsdryck här och eh, så jag kan ladda ner några mp3 här kanske. De sänder väl via Youtube tror jag. Jaha. Jaha, Radio Ludvika är ju två damer som är eh, programledare och eh, Sen när det gäller Kungälv och Ludvika har man inte lyckats då. Och, eh, och eh, Boden eh, känner jag inte till hur det gick där. Men helst ska det vara en ganska liten kommun för då kan man få ganska lite röster och få ett mandat. Men ju större kommunen är så behövs det mer röster så att säga. Ja, man har kört igång Radio Ludvika också där. Och så ska vi se i kommentarsfältet här. Nej, där fanns det inga kommentarer. Okej. Okay. sen är ju all form av alternativmedia också positivt också som inte är politiskt korrekt. Som inte är en del av åsiktsmonopolet där. Utan eh, det ett alternativ eh, information. Eh, ja... Unix, Hardest Hits. Eure Rockstation Nummer 1. finishhardesthits.com Ja, jag har ju streamserveradressen där så jag kan lägga in det i mediaspelare. Det här var bara till Ica-butiken och en liten sväng och så tillbaks. Jag pratade med miljöinspektören också, Matilda Nilsson, där ligger taggtrådar i på sidan av miljö, eller av motionsspåret där så ligger taggtråd som måste bort så att hon, hon känner till det nu. Det kan komma några djur där och skadas också, det vet man inte. Gammal taggtråd ska inte ligga och skräpa i skogen här. Den ska bort. Den ska bort i de här eh, kartorna som medierna har över hur mandaten har fördelat sig. Hur ser det ut i resten av landets kommuner då? Eh, så Sverigedemokraterna ökar ju på andra håll också, men kanske inte lika mycket. Kanske inte lika mycket eh, överallt, men jag såg en sammanställning av att de inte tappat i någon kommun och de har ju gjort bra val nästan överallt och gjort inbrytningar på traditionella, framförallt socialdemokratiska områden säger Inger Erlander, politisk reporter på Ekot, med oss från riksdagen. Tack så mycket. Det ska handla om EU nu när klockan är 14 minuter över 5 för kritiken mot Ungern är stark inom EU. Och idag debatterar EU-parlamentet om EU ska ta till det tyngsta vapnet som unionen har mot ett medlemsland. Ungerns regering anklagas för att bryta mot rättsstatens principer och de demokratiska värdena som ett EU-land måste stå för. Andreas Liljeheden, Sveriges Radios korrespondent i Bryssel. Eh, ja, det här handlar om eh, ifall EU-parlamentet ska begära aktivering av en så kallad artikel 7 i EUs fördrag. Ehm, vad betyder det egentligen? Ja, skulle Europaparlamentet imorgon rösta ja så innebär det i praktiken att man skickar en begäran till rådet, det vill säga medlemsländerna, att de agerar mot Ungern. Eh, och det är då en begäran att de ska analysera det politiska läget i Ungern och kanske då slå fast att det finns en risk att Ungern bryter mot EUs värderingar. Och det är värderingar som, som beskrivs i en annan artikel, men det handlar om demokrati, rättsstatsprinciper, mänskliga rättigheter och så vidare. Eh, och därefter så kan frågan lyftas till högsta politiska nivå i EU, till stats och regeringscheferna. Och det är det här det blir lite problem, för på den nivån så kräver man enhällighet. Eh, och ska man gå vidare då så måste alla länder vara med och där har Polen sagt att man inte kommer eh, kommer gå med på det utan man kommer skydda Ungern. Men skulle man mot all förmodan då få med sig alla ländernas ledare så kan man i förlängningen straffa Ungern och dra in landets rösträtt det är väldigt drastiskt det här. Är det väldigt ovanligt också den här processen? Det är extremt ovanligt. Eh, parlamentet har aldrig begärt aktivering av artikel 7 tidigare. Eh, nu får vi se om de gör det imorgon. Men eh, kommissionen har gjort det en gång och det var ju ganska nyligen mot Polen. Men det är enda gången som man har gjort det i EUs mer än 60 år långa historia så det är ju extremt ovanligt. Ungerns premiärminister Viktor Orban är på plats i eh, EU-parlamentet idag. Eh, hur har han bemött det här hotet om att aktivera artikel 7? Ja, det fanns ändå några förhoppningar tror jag om att han skulle visa någon form av kompromissvilja och kanske vilja att förhandla och därmed kanske slippa aktivering av artikel 7. Men så blev det absolut inte. Det här var verkligen en Orban på krigsstigen. Och eh, vi kan ju kanske lyssna på en del av det han sa i parlamentet. Magyarország nem enged a zsarolásnak. Magyarország védeni fogja a határait, megállítja az illegális migrációt, és védeni fogja a jogait, ha kell, önökkel szemben is. Mi magyarok készen állunk a jövő évi májusi választásokra, ahol végre az emberek dönthetnek. Szegyő Orbán att Ungern kommer skydda sina gränser och stoppa migranterna och skydda sina rättigheter och om det behövs så även gentemot eh, EU. Eh, han säger också att de är beredda för valet nästa år när det äntligen är medborgarna i Ungern som får bestämma igen eh, och där de kan ta tillbaka demokratin från EU. Eh, och senare i det här talet så sa också Orban att han tycker att EU bryter mot reglerna i den här processen så han förkastade hela processen med artikel 7 egentligen så det var definitivt inte någon, någon försonlig Orban vi fick se idag. Nej. Vad har han fått för svar då från parlamentarikerna? Ja, de allra flesta har eh, propagerat för att aktivera eh, artikel 7 mot Ungern. Eh, de pekade framförallt på de problem som de ser i landet med mänskliga rättigheter och så vidare. Och vi kan ju lyssna kanske på en utav dem och det här är Judith Sargentini som är den parlamentariker i, i parlamentet som ansvarar för frågan om Ungern. The report that is before you today comprehensively lists the actions that, the, that together represent a clear risk of a serious breach of the values of our Union. The Union is founded on the values of respect for human dignity. Och här säger hon då att, eh, att det står klart att eh, hon har presenterat en rapport där det klart framgår att Ungern eh, bryter mot EUs värderingar och sen fortsatte hon med att, med att nämna flera punkter, bland annat pressfrihet, organisationsfrihet, hur landet agerar mot eh, migranter och så vidare. Och det var en lång radda med punkter där eh, hon menar då att Ungern har visat att man bryter mot EUs värderingar. Säger Andreas Liljeheden, Sveriges Radios korrespondent med oss från Strasbourg. Och vi har också med oss Johanna Melén, vår Östeuropa-korrespondent. Ja, vi hörde här lite grann om anklagelserna mot Ungern, vad det handlar om. Kan du berätta mer om... Heja, heja, heja, Ungern! Och faren flyg med Europaunionen också, som kan dra åt helvete och ja, eh, vi skulle aldrig gått med överhuvudtaget den här pissdyngan och ja, eh, den byråkrater har trasket där nere kan dra åt helvete och ja, eh, ja helst skulle man ha en ny folkomröstning som kunde gå ur den pissdyngan där nere. Jag kan säga att Nordfront har en väldigt massa lyssna på deras eh, poddprogram där faktiskt och det var en väldig massa. Eh, jag ska se hur många som har lyssnat och eh, laddat ner på Spreaker.com snedstreck user snedstreck Radio Nordfront och det är helt otroligt faktiskt. Det är en miljon 795 000 732 spelningar. Det är 185 058 nedladdningar Har vi ett stort antal poddprogram här som heter Radio Nordfront. Som har ökat också med lokala som har ökat också med lokala sändningar eller lokala program där. Ja, där ser man vilken genomslagskraft som det eh, har faktiskt. Det är dåligt. Med sådana här mängder spelningar och nedladdningar. Alltså det, där ser man vad alternativ media är en, en maktfaktor faktiskt. Det når ju enormt med människor faktiskt. Där uppe i Boden har man ju egna poddprogram och så vidare nu så att det har ökat ännu mer. Jaha. Men det är väldigt många som dras till alternativ media faktiskt. Och, eh, Det spelar ingen roll vad PK-media håller på och hetsar och sprider massa att det är så hemskt och näthat och blä, blä, blä. Men det är bara eh, babbel. Ja, folk bryr sig inte om det alls faktiskt. Och, ja. Eh, det är många som är inne mer på alternativa sidor än på gammelmedia där. Och det är härligt att läsa om eh, neddragningar också inom gammelmedia Journalister som blir uppsagda, det är fantastiskt härligt. Och så måste de ta betalt också för att få in pengar. Det är inte alla som vill betala. Den ligger väl på Youtube också va? Så att de direkt sönder med via Youtube också sådär. Jaha, En kvinna skulle se på en lägenhet som en eh, syrier hade. Och vad tror ni syrianen gör? Jo, han eh, våldtar den här kvinnan som kommer att titta på för att titta på en lägenhet. Alltså. Hon blir alltså våldtagen när hon ska besöka och se på en lägenhet. Ja, det är kulturberiktning där. Ja, det kallas det för det. Men det måste vi ju naturligtvis ha. Mycket kulturberiktning måste vi ha. De som älskar den här mångkulturen, de bor inte i de här områdena alls. De bor ju på Östermalm och så. Därför tycker det är så jäkla bra. De slipper uppleva den själva. Jag raserar de här rikesby och allting, så delkastning och mord och knark och... Men de bor i skyddade områden själva därmed det svenskar då. Då kan man ju tycka mångkultur är bra. Och få kandidater också från de här så kallade utsatta områdena. De har väl ett eh, engelskspråkigt program också där. Eh, som är eh, internationellt på engelska. Annars måste man kunna svenska om man inte kunna lyssna där. har någonting som heter Nordic Frontier som är på engelska som ett internationellt eh, engelskspråkigt program och de kommer att sända klockan 20.00 därför att de sänder via Youtube så att säga och det behövs det inga tillstånd Det eh. var en kvinna också som stal valsedlar i Boden skryter om valfusket på sociala medier och ja, Man har någonting som heter Studio Botni också uppe i Norrland där. Jag tror jag sänder via via Youtube. Det verkar bara vara skäggiga gubbar. <laughs> Tunnhåriga, tunnhåriga gubbar med en massa skägg och mustascher och grejer. Det verkar se likadan ut. Ja, det är skägget i brevlådan. Ja, audio. Innan. Mm, så gör allting persontrorium. På favoritregeln där så skiftar man med På och radio, mp3 och mobilen kan jag Ja, en väldigt massa människor som har röstat på Radio Nordfront och laddat ner också. Så att man ser vilken stor genomslagsmedia jag har det för. Och så tar besökare har man ett engelskspråkigt program också. För internationella sökare och lyssnare. Det är därför det är som det är. Engelska. hits. Go baby! Konstigt, det lät som Percy Brunström där. Han är väl död. Nej, han är inte rör på sig. Han var i benskrattet. Percy är väl full, han är ikväll och lyssna på Ekot som kommer nu. Här är dagens Eko kvart i sex. Centerledaren ger besked om möjliga samarbeten. Miljöpartiet tog inte fasta på klimatoron efter sommarens bränder. Kritik från Grön ungdom. Fler flyktingar omkommer på Medelhavet sedan EU-länder stängt sina hamnar för dem enligt brittiska forskare. Och i Ekonomiekot hör vi om Ericssons mångmiljardorder. I studion Angela Wiese Edeler. Idag bekräftar Liberalerna och Centern att deras gruppledare i riksdagen kontaktats av Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman. Men båda partierna anser att det inte är rätt läge för några sådana möten just nu. Så här sa Centerledaren Annie Lööf i eftermiddags. Hier ist Munich's Hardest Hits. Die heißeste Station in deiner Stadt. läser den uppdateras till den senaste versionen här på min HP 655 D-datorn här och Chrome fyller ju 10 år jag kör ju så länge bara med Chrome här som webbläsare då som är synkad faktiskt och eh, nu har jag fått in den allra senaste versionen också här med ett eh, plustecken som man trycker på för att starta ny flik där så det har förbättrats och så. Och... Uh... Man har ju sommarkläder som man kan återanvända och försöker tänka lite så. Tänka lite så. Ja, jag kan skifta här mellan olika. Min Thomson här så kan jag skifta mellan CD med MP3 och radio FM där. Ja, P1 och även kassett kassettlucka eh, med kassettband kan man spela där. Mikrofon och så kan jag lägga ut mobilen också i sändning och sen tillkommer även tv-ljudet också i den här audioväxeln jag har här. Så man bara vrider där. Så att eh, Radio Nordfront har en väldigt massa som lyssnar då. Eh, ladda ner eh, deras program där. och eh, allianspartierna har majoriteten i min gamla hemkommun, Sigtuna kommun. Eh, så var det inte när jag bodde där fram till 2011 då det, ja, det var väl Socialdemokraterna och Miljöpartiet och så, men nu är det andra tider där. Ja, redan före valet hade de ju tagit över makten där från Socialdemokraterna och så. Det blev ju ganska uppmärksammat det där i tv, Uppdrag granskning där då den här, eh, ja, vad hette han? Kalif eller någonting. Fick jag avgå sen. Det var en del skandaler och så. Även om det inte skedde något, någonting som var direkt åtalbart. Men eh, man fjäskade definitivt inför de här syrianerna. Det var en ledande socialdemokrat som var syrian också där. Ja, det fanns ju en fotbollsklubb igång där i Valsta, syrianska, men den gick i konkurs den där. Och de hade ju föreningslokaler och betalade inte hyran. Och då satt jag in och spelade kort och på tv kunde man se att det fanns en säng också där. Jag gick ju förbi de där barackerna så sen, eh, ja det var någon som brände ner dem och det var väl ingen förlust. Men eh, att de fick nolltaxa avsikten av kommun, eh, det var ju mycket märkt faktiskt. Eh, det, ska ju ingå att man ska betala hyra för sådana här föreningslokaler och jag har ett svagt minne av de där barackerna där Valsta Syrianska hade en gång i tiden men Klubben gick ju som sagt var i konkurs där och kommunen hade inte fått in några hyrespengar. För man avslöjade nämligen där den här Anders Johansson att de hade skrivit en sån här eh, om nolltaxa. De behövde inte betala någonting. Man fick använda lokalerna gratis. Och så var det spel också om pengar och grejer där så att det var inte tillåtet. Eh, det var inte spel om pengar i föreningens lokaler, eller i kommunens lokaler. Och så slapp de betala också så det var ju en skandal. Och den här Khalifa-gubben, man hette där, eh, Ibrahim någonting, han fick ju gåsen. Ja, han pratade ju svenska den där Khalifa-gubben. Han eh, försvann ju sen, eh, sossen. Han pratar ju vanlig svenska han, så han var kanske född i, i Sverige här. Ja, det ser bättre ut för eh, onsdagen här. Lite svalt i och för sig. Eh, men eh, sol blir det i alla fall. Jag tror att det gäller även för torsdagen också, ja. Men det är ganska svalt där nu på morgnarna börjar bli lite kyligare nu här på nätter och så. Så att eh, dagstemperaturen sjunker ner ordentligt kan jag säga. På torsdag blir det inte mer än 14 grader faktiskt och så. Och så är det sätta på sig lite mer där. Vi ska i alla fall kunna komma ut på lite vandringsturer här onsdag och torsdag och så i skogen här. Ja, på torsdag kommer en svag högtrycksrygg också. Avtagande vind och eh, det blir ju nu svalare här faktiskt. Nej, nästa vecka blir det faktiskt lite högre temperaturer där. 17 och 16 så att eh, det är inte dags för några vintertemperaturer ännu här och så med långkalsonger och mössor och eller Hansen-tröjor och alltihopa. Och småbarn som har overaller på sig med BV-nylon. Mössor och vantar och alltihop. Men eh, det är inte dags för det ännu, nej. Ja, det var kul. Jag har fått en ny senaste versionen här av kronen. Jag blev så rädd. Även på min HP 655. Så det var ju positivt. då. Hade jag blivit eh, uppdaterad. Ja. Jag har ju här på HP655 eh, tagit ner eh, från Radio Nordfront där på Spriker. Jag har tagit ner valvaka med riksledningen där på en fyra timmar kanske. Radio Ludvika också. De har intervjuat den sista valkandidaten. De hade ju fått en 200 röster i Ludvika men eh, det räckte inte faktiskt. Det finns ju däremot eh, kommuner som är mindre och då krävs det ganska lite röster för ett mandat. Men ju större kommuner det är så jag vet inte exakt hur många röster det krävdes i Ludvika men man lyckades inte där och inte heller i Kungälv och eh, jag vet faktiskt inte hur det ligger till med Boden där. Om man har fått någon mandat eller inte. Där bor Nilsson var den ena kandidaten där och eh, man skriver att han var med i Sverigedemokraterna och så. Men han var ju faktiskt med i Sverigepartiet innan och han har ju sagt att han kämpat sedan 60-talet, Bosse Nilsson, så att han måste ju varit med i om det nu var ny svenska rörelsen eller eh, Sveriges nationella förbund och så vidare så fanns det på 60-talet kanske. Ja, jag sände ju närradio med honom i Stockholm där, det var ju Sverigepartiet och så, men han gick ju vidare sen eh, till Sverigedemokraterna och sen var det ju eh, NSF eh, som det hette, men även där blev han ju konflikt. Och gick ju senare över till motståndsrörelsen och så, ja. Och flyttade hem till eh, Boden där. Jag var ju för länge sedan hemma hos Bosse Nilsson också, han är ju fortfarande bodde kvar i Sundbyberg där. Och åren har gått faktiskt, han har ju, han har ju åldrats nu och så vidare. Men jag tror väl inte att man lyckades i Boden heller faktiskt. För det, det krävs ett antal röster för att få ett mandat där. Jag tror inte man lyckades med det. Det ska helst vara en ännu mindre kommun. En eh, sån här liten rackare som... Ju mindre eller färre invånare så krävs det färre röster för ett mandat. Ju större kommuner det är så krävs det... Ja. Så Ludvika var 200 röster och det gav inga mandat. Va? Så att, eh, krävdes mer eller fler röster. Ja, jag har tagit ner ett program med Red Eyes Radio här. Daniel Frändelöv och... Ja. Så var det Nordfront eller Radio Nordfront eh, valvaka med riksledningen och eh, Nordfront eller Radio Nordfront med Radio Ludvika. För att eh, det är det vi ska sända ut, sådana här alternativa program som inte är PK. Ja, program som inte är politiskt korrekta utan det är tvärtom, det är anti-PK. Eh, knäppa näsan, detta blir det är det som vi har gemensamt, att bekämpa det här eh, politiker på trasket och hela det här etablissemanget. De här politiskt korrekta som breder ut sig i alla tv-soffor och ja, på kultursidorna och så vidare. De breder ut sig överallt, de här rödskäggen och allt. och liberaler och annat slödder och det är de som vi bekämpar så därför vi lägger ut eh, ja, vad som helst. Alex Jones, eh, David Duke, Red Eyes Radio Svegot kanske, eh, eh, ja, Radio Nordfront och eh, så vidare. Tillsammans med en annan salig blandning av musik och annat smått och gott. Och vi får väl se vad som händer här i Socialdemokraterna hade ju skickat ett sms där till ja det var väl Centerpartiet och KD tror jag. De vill ha till något möte där men de gick inte med på det. Så att eh, man försöker med lite trevare. De försöker liksom bryta den här blockpolitiken och så. Men eh, det måste ju färdigräknas helt och hållet där. Vilket inte har blivit ännu. Så att, eh, vi får besked här sen om Sveriges Radio och sånt när det är färdigräknat och valmyndighetens sida ligger helt ner och så vidare där. Så att den fungerar ju inte alls där. Och eh, om vi ska spela upp från spellistan här så borde vi spela upp från början med, eh, eller från början i rätt ordning så att säga. Och det är först ett program här med eh, Red Eyes Radio på engelska. Här medverkar Daniel Frändelöv. Observera att det här är del 1 för att eh, Red Eyes Radio har två delar på sina program. Den första delen kan alla ladda ner. Alla kan ladda ner även icke-medlemmar. Men del 2 går inte att ladda ner om man inte är medlem. Men som medlem kan man ladda, ner alla delarna så att säga. Så det är bara del 1. Så att de kan väl ligga på ungefär en timme typ. Ja. Eh, del 1 kan man ta ner. Men del 2 krävs att man registrerar sig och betalar för att bli medlem på Red Ice Radio. Och därför kan vi alltså inte lägga ut hela programmen. Utan bara den första delen så att säga. Som är eh, gratis för alla. Och som det är internationellt program från USA där, även fast han är svensk så är det på engelska där. Och sen kommer fyra timmar valvaka med Nordfront och riksledningen och sen kommer Radio Ludvika. Men där står det klart i alla fall vad jag förstår att man inte lyckades komma in i Ludvika kommunfullmäktige med cirka, med cirka 200 röster där ungefär och eh, där har den här Per Öberg suttit på ett SD-mandat och eh, partiet sa att han skulle lämna men han vägrade och eh, satt på ett SD-mandat fast han inte var med i partiet ens och så. Så att det är ju fel. Jag tror man har ändrat i reglerna också. Men på eget mandat eh, under Nordfront har man alltså inte lyckats. Eh, inte i Kungälv och eh, inte i Ludvika. Jag tror inte man har lyckats i Boden heller, men jag kan inte uttala mig riktigt om det. Det återstår att se eller höra. Och... ska vi ta och lyssna på Rädda Is Radio här. som ligger närmast här i spellistan. Vi kan se. ska vi se om vi ska höra. Vi ska lyssna på Red Eyes Radio här på engelska. På engelska. the Daniel Wendelöf, Red Eyes. Welcome, ladies and gentlemen. Henrik here with Red Eyes TV. Thank you to everyone tuning in out there. I hope you're doing well. Today, we have a good friend back on the show, Daniel Love. we We've been doing Norse News together with him, and we have a number of issues that we're going to discuss today. A lot of important stuff that's happening both in Sweden, but also in America with free speech and everything else. There's just 100 things happening and un- war for uh, the struggle really for our nations, for the survival of Western civilization and European man. So, uh, welcome, Donna. Good to have you back again. Yeah, thank you, Henrik. It's been way too long. It's nice to be finally back. Absolutely, you bet. Well, uh, let's talk a bit about Alex Jones first. I think that this is one of the important stories that have been unfolding here in the last uh, couple of days, really. I think it, we're in day three now, if you will, in terms of the immense immense censorship that's happened against uh, Infowars and Alex Jones. He's been uh, booted off of virtually uh, every platform. He's he's not the first to have this happen to him. Of course, we have sites such as uh, Daily Stormer, especially after Charlottesville, that where they virtually were driven off the internet. I mean, they are back. They are they have domains that they can work on, but I do believe that they're still kind of skipping back and forth between a number of different places. But what's your view on this in terms of have you got any sense of what people in other parts uh, like Sweden feel about this in terms of like eh, you know America has always been known for its free speech, right? The First Amendment that it's protected in America, you can say whatever the hell you want. From my point of view, that's completely out of the window right now. What's your perception of this? Well, here in Sweden, it's a bit different. Um, uh, in Sweden, you say, well, you should have the ability to, for free speech, but but we actually had a small storm here in Sweden a few days ago, where the Swedish uh, state TV in a children's program said that, well, it's important to have free speech, but you can't be mean to anyone. If anyone gets sad, that is not covered in free speech. And I think uh, many Swedes actually think that uh, free speech is okay, it's nice, it's good, but but uh, well, if, if someone gets sad, well, then it should be actually illegal. That's a really weird thing, and I try to explain to people that free speech is important. Eh, I mean, in so many ways, but for me, the most important thing is if I am wrong, I want to be able to to know that. I want to have an open discussion if I'm wrong, because if someone is not able to speak up against me, for example, I will never know that I'm wrong. And again, we have a so-called democracy and in a democracy you have to be able to speak your mind of, of course there should be some some some things that shouldn't be illegal you shouldn't you know i couldn't hang you out as a, as a pedophile and i should uh, of course get punished by that but i think swedes have a really other way to see uh, you know free speech than than americans and sadly uh, in america it's turning more the sweden way yeah, it, definitely is exactly, and of course, all of this goes under the frivolous. You know, it's hate speech. Or this was, you yeah. know, he's mean to to transsexuals, or he's Islamophobic and stuff. And this is happening all over the West, where you basically, first of all, they don't really kind of prove to you what specifically was it, right? No. I, I know that's been this issue with Sandy Hook and stuff like that, and this has been tremendous pressure on Alex because of the of the Sandy Hook shooting. And he did a couple of shows where he had people on that didn't they, they thought it was orchestrated, but he was the the shows that I listened to. He was fair. He had a debate he didn't know what the hell's going on. He's just listening to this guy. But, you know, the media over in America here have claimed that his <laughs> followers and supporters have been harassing the families of the Sandy Hook, uh, you know, victims and stuff like that. And what? that was, yeah, that, this is one of the things that they've been pushing at. But you have to prove that he directly urged people to go and harass, you know, the families of, of the, the survivors. And as far as I know, they haven't been able to do that. There's so much, what I'm saying is there's so much that is just – thrown out there in terms of defamation and making shit up. I mean, this is this is the essence of fake news. And now we've seen it being weaponized, where basically they're attacking free speech, attacking one of the biggest alternative news platforms uh, that is out there. And and yeah. and this is how quick they did it. They they all colluded and they did it overnight. You know, in, in a couple of hours, basically. Yeah, they are so powerful. I mean, you raised some really good points in your latest video where you talk about that the left now thinks, oh, th- these are our guys. We can decide, yeah, and we stop racism or bigotry or xenophobia or whatever. But what they don't get is they're next. They're next. These people just want all the power and they want to decide that whatever you want to say or think, we have to say it's okay first. And if we don't, we're not going to allow you, allow you to speak. And as you say, also, we were seeing the left supporting these kind of totalitarian, totalitarian governments time and time again. And then when they take over, well, it's the left are the first to hang or to have their heads chopped off. And again, it's so. I mean, how can you not want free speech? This this is a big thing for me. For me, it's it's almost uh, to prove that we're right, Henrik our ideas are so great and so true that they, they cannot be debated. They have to be to be made unlawful. Otherwise, people will, will hear what we're saying, you know, about naturalism and about how wrong multicultural And yes, so in, in one way, this is actually uh, kind of proof that we're right. Yeah, it is. Uh, I mean, they're obviously afraid of the messages that we bring. And if Alex Jones included and other people that are censored are such immense kooks and nut jobs and just mm. losers or whatever then why would they even bother? Then it would be like, <laughs> I even saw one article was like, no, no, no, don't, uh, it, don't ban Alex Jones because that feeds into his delusional conspiracy theories that he's being banned and censored. <laughs> you know, it's like, well, it's actually happening. He's actually being censored. He's being blocked. Uh, it's not a delusion. I mean, he's he was right about these kinds of things, right? So it's it's amazing that these people don't see that it's like where do you draw the line, right? I mean, they they just say it hates it's hate speech. This is hurting people's feelings or whatever. I mean, there's no there's no violence involved. There's no there's no encouragement to God to be violent against someone. Everyone should be able no, to take words, you know? Yeah, exactly and quite the opposite. Then again, they do this. They they claim that people like us, you know, the fascists, the Nazis, we want to hinder free speech, and in the name of free speech, they have to put us down in the name of democracy, you can't have people like us voting for things that they don't like. They, they always turn the tables on these kind of things, and they've done that for years and years and years. But again, um, I try to discuss with these kind of people uh, from time to time, but but they don't want to listen. They're so sure that whatever I say is so you know uh, filled with Nazism and racism and hate that, that they can't even listen to me because then they might get infected by this. And we have an election coming up here in Sweden, and you know the the Sweden Democrats, who are a pretty soft socialistic party that only says that let's have a little bit less immigration. People are willing to go there and throw rocks at them, and, and you know, because they're so afraid that anyone will hear what they say. Again, because they're Nazis. And if you ask them, what's a Nazi? Well, a Nazi is someone who just wants to kill people for fun. And I think, Henrik, that they really believe this. They really think that people like you and me, we just want to kill people for yeah. fun because we're some kind of Hollywood demons. It's it's true. Yeah, they they, they truly think that uh, we're our, our, business is to murder people and gas them and just mass lynch people and stuff like that. And I don't know how I mean how much you how much clearer you can be that I mean I've always advocated that I think that the the immense social upheaval that's uh, that's happening as a consequence of multiculturalism is something that's leading to to violence and to rape and to uh, battle over resources and territories and this is a bad thing because i don't want that violence i want to have peace i want to have good societies i want to have friendly societies where people respect each other and that's not what's happening here that's not what this is turning into so i've always had the feeling well we are coming offering something which is going to lead to way more peace and prosperity and and you know again and that doesn't mean that you can't help other people in their countries or whatever if people want to do that that's fine but it's like that's not what we're bringing but there's no way that these people are going to listen to us anymore their their minds are made up and so don't bother me with any of your facts right yeah it's crazy and again uh, uh, well democracy might work might not work but, but one of the, the, one of the legs it has to stand on is a free and open debate because if you only let a few people have their opinions a few parties be able to speak then it's not democracy in any way or form and again, in Sweden, we've seen lots of new, big newspapers. They don't want to take in, in ads for some some parties because, again, well, they're racist and yada yada whatever. And that is well undemocratic. I don't like to use that word, but but again, um, if we have uh, if we have democrat- democracy, we have to let all the ideas get out there so we can debate them. And again, yeah. if, if we're so wrong, just debate us. It will be so easy to show us wrong. I would love to see that debate. Yeah. Someone prove me wrong. Multiculturalism is great. Mass immigration is great. Man, I would love that. I would love to be wrong in this, but I don't think I am. Yeah, eh, but also they've had. I mean, they control the mass media. They've had their dialogue out there for years. This is what's led to the societies that we have now. It's their point of view, their vision, their their their sense of the world. And of course, we're sitting here saying <laughs> we don't think this is a good idea, and it's proving itself to be true what we're bringing. And so it's obvious that the criticism okay. is appealing to people. Criti- it makes more sense to people. They, they're people who are out in the real world. They will identify what we're talking about, not what these politicians and media pundits and talking heads and these you know fake news journalists are talking about. They're they're, they're delusional and so the only way forward to them is to shut us down. It's to it's to terminate our ability to communicate with people. And that was that was the, the greatest thing with the, the internet. It's been truly in, in a sense kind of a wild west for some time. And we might be coming to an end on that front right now. We, will just have to see. But yeah. what's your sense of what's going to happen next? I think there's going to be a mass protest and uprising against this. What do you think? Yeah, I, I really hope so. But but uh, I mean, uh, that's like a best case scenario. What happens if Red Dice just disappears? What happens if, if Svegot, my newspaper, just disappears? What happens? People might, you know, get angry for, for um, you know for a few months maybe, but but then again, if, we don't have the internet at all, imagine they just block all our internet access. We won't be able to get out there. I mean, what we're going to do? We're going to call people. We're going to print a newspaper. I mean, we're so used to the internet that the opposition is is. I mean, it's like ninety percent internet. It it really scares me and it kind of makes me surprised that they haven't done this before. How come this this show is still on red ice? Isn't that a bit strange? Yeah, but they're also. I mean, in, in this uh, attempt to shut down Infowars, they're also driving an immense audience to him. They're they're, they're effectively saying. This is the forbidden stuff, and I mean, and, and, and it is true that you can, and, and he should work on, he should uh, use that obviously to his advantage. I'm not saying he should be dishonest here. It's like, well, you know, uh, just just work with that. And it is true when something becomes forbidden, people are going to be like, "Well, what is it that I'm not allowed to hear?" And so I think the appeal in that and the uh, the sheer arrogance that they're doing this and trying to get people to, to just disappear in this way is going to backfire on them. Uh, I, I, don't know how, I don't know how long it's going to take, I don't know about how much damage they'll be able to do in the process. But think about it this way, don't you? I mean, we're not going to go away and give up and walk away. This is <laughs> this is an ideological existential fight. Yeah, yeah. If we can't be online, which is of course ridiculous, we'll get to that moment in terms of the the infrastructure of, uh, of, uh, uh, that the internet is these days these days with the, the modern world. I mean, that's where the discussion takes place. But I mean, we're not going to go away. That's my point and we're going to fight in whatever uh, way that we can, even if that, <laughs> as you say, re- <laughs> revolves around like I don't know, leaflet nationalism or <laughs> something like that. Go to handing out you know letters or again. back to back to printing papers. I, I, don't I don't know, but I mean the infrastructure that the, the web is today in the modern world is essential for us to be able to take partake in the democratic, if you will, process and share our views about certain things. So this would be effectively to me like someone comes up and says, "You're not allowed to go onto the uh, the town square and, and and communicate with people." That that's what's happening here. Yeah, and again, as you said in your very good video, is is uh, I mean, how can it be? How can it be that it's awful for a Christian bakery to say, well, uh, we really don't want to make this this cake for this homosexual wedding because uh, that's against our faith. Is that okay? Take another bakery. That's awful. But for YouTube to shut down people who they just personally don't like, that is a okay. I mean, the double standards are just amazing. Yeah, they truly are. it, it is extraordinary. So we'll we'll see what happens here next uh, in terms of where Alex Jones goes with this. And also, it's going to be very interesting to see the next move by these big social media companies. There's been t- tremendous pressure already on like remove Molyneux and uh, Lauren Southern and Gavin McInnes, kind of like the, the tier two after uh, you know Alex, if you if you want, if you will, uh, attacks on on taking them off- offline. And and I think to be honest, yes, it would be very damaging. But uh, the faster and the harder and the more the establishment strikes back at this time, the bigger the reaction will be. So I'm almost tempted to say, bring it on, just do it, you know, ban everyone, throw everyone off, off the internet, and then let's see what happens. The, the mass audience, the mass resistance to that, something I, I kind of want to see actually yeah, I really hope you're right. I don't want to, I don't want to pill you, but but say they, they cancel all the, the shows on YouTube which they find hateful. I mean, what could that be? Five percent, ten percent for them? They will still get their ad, ad revenues, but as you say, we're fighting for our very existence here. We won't give up. The left kind of gives up. Uh, the you know just a little resistance they give up. So so uh, we'll we'll figure a way to get our message out. I can promise you that. Yeah, definitely. So, you know, there's a lot of companies involved in this. And, and as I said, it was really a coordinated attack, which also kind of proves that they are in communication with each other uh, behind the scenes. You know, they, they, they had some meeting, someone decided. I, at this point, it's only basically Jack Dorsey of Twitter that made a statement today that said, like, well, you know, he hasn't done anything wrong yet, so we're not going to put, you know, get him off the platform. But that could change at any time. There could be any post at anything that be flagged and say, hey, this is this is hatred and whatever. But yeah. you know, people out there must ask themselves and question as well that they can deem anything to be hatred or to be offensive or to be an attack yeah, on sure. someone. I mean, anything. I mean, they can yeah, just no, throw out anything. Yeah. yeah, because you never get an answer. I mean, I've been banned from SoundCloud and YouTube, and, uh, and you, you know, just for the kicks, you just write, "Oh, sorry, what what did I say?" And they never answer. I mean, what? Why would they? It's their platform. They can deem whatever they want hateful or or homophobic or transphobic or, or Afrophobic or whatever phobic they want to. When there's no justice here, and and the thing is, I think the people, like the normal people, they actually believe this. Oh my God, they were Afrophobic or they were transphobic. That we set in the show saying you should kill all trans people. But that's not the truth. Again, we want just peace. We want peace and understanding and, and love. I don't want to sound like a hippie, but, <laughs> but uh, our way of life is way more peaceful than theirs and again, hopefully, Henrik, uh, they will uh, will bit their own tail here. I really hope because people, I think it's getting to to. I mean, it's got so far now that even here in Sweden, we have some, well, maybe not leftists, but a few ordinary people who just, wait a minute. I mean, the Facebook censorship here in Sweden is just crazy. We have this group called Jag är här, I am here, who just have um, systemized just mass, mass um, what do you call it? They just uh, focus on this guy. I mean, it could be whoever, who, someone Tar- targeting someone, harassing someone. Yeah, yeah, yeah. And then they, he get like a, a, thousand reports against him, and he and he just disappears because I, I guess Facebook have like an automatic system. If if enough people um, targets you, you will just disappear. And people are starting to react a little, little bit against this. And, and hopefully, I mean, I, I really wish Facebook would just disappear. It's gone, gone to be such a weird monster of censorship. Yeah. I didn't think that would happen, but but uh, I, hopefully they will just go bankrupt really soon. Yeah, I mean, they, they, I mean, all, they have so much money though. I mean, e- even though the major stock stock crashed here just a week or so ago. Yeah. I mean, it's still this is a, a, a drip in the in the bucket. I mean, they had even just this year, uh, basically what they lost, which was dramatic to most people, is just what they had gained in the last like two three months or something like that. I think so. They're you know they just it was a little bit of a correction. They fell back, but they're like right on track again. So it, it's just it's nothing to them and they have so much money, so much information, so much influence that there has to be legislation. There has to be someone that, that steps in from the political world and says, you know, these are the, these platforms, these unelected people have way too much influence on what goes and what doesn't go, what what people can say. And, and I don't buy this argument that it's well, it's a it's the free market or these are private companies and they can do whatever they want. It's like not anymore because it's like at, at some point, as someone brought this up and it was a good point. Someone said, well, you know, initially there were companies that were private companies that did the electricity. Uh, they did like vital services that that we today kind of take for granted to live a modern lifestyle. And if hmm. someone mm-hmm. at that point just would have said, "Well, I'm not going to, you know, we're not going to supply coal or electricity to this person because you know they're a, a racist or a bigot or something like that," I, I, mean, we're not there yet, and I understand that we might end up in that in that category at some stage uh, here. Uh, but if there's sanity brought into the picture, that's what's going to happen, where they say the internet and the access to it, the equal access to it, is essential for everyone. You know, so that uh, you know, at, at, some stage, what I'm saying is legislation has has to come into the picture, and people's freedom of expression has to be uh, protected. you? Yeah, I think it was uh, Paul Watson who compared it to a telephone company imagine that your telephone company listening to all your, your calls uh, and then they said well we don't like what you're talking about uh, you talk about anti-feminist things we're going to take your telephone away from you or even as you said electric companies we don't like that you, that you run your computer which you play games that we don't like so we're going to p- pull your electricity i mean internet is, is like water it's, it's, it's a form of communication of course and you can't i mean i'm so sick of this well it's a private company start your own what do you mean yeah. start your own internet that's really really <laughs> hard to do no, it's, it's not going to happen. And and these companies, you know, some cases they did get help. In some cases, they were uh, at the right time, at the right place. And and there, w- there was a lot of contenders. There was even some solutions that were that were better at the time. But you know, for some reason, people liked one platform where it looked better, or whatever the hell it was. The usability of it was was a little bit better. So it became the, the favored favored one. But now I, I, think we're at a seminal point in, in, in history right here when it comes to censorship, when it comes to free speech, and how the liberal and I call it, I repeat this all the time, but this is really what it is. It's the liberal world order. It's the new world order, but it's by these mega liberal, uh, you know, lunatics really from the far left that are running the discourse right now. And so we've had, just to do a quick comparison, we've had some of these examples, as you said, in Sweden too. You guys have been kicked off. There's other, I think the, uh, the uh, research group uh, Granskning Sverige, the, the um, examinations, yeah, they were kicked yeah. off YouTube. What was that? That's like months and months ago now. Yeah, and we have the new party alternative for Sweden got kicked, and then they came back. Then they got kicked out of YouTube. Then they came back. Then they got the YouTube channel erased. Then they got it back again. Uh, we have Motgift uh, who were um, removed. We have the Nordic Resistance Movement who have all their shows now put in this weird quarantine mode where you can't search them, you can't comment on them. Uh, I was kicked out from SoundCloud. Uh, uh, the Social Democrats made a movie about the no uh, Sweden Democrats made a movie about the Social Democrats about their Nazi past. It was removed from YouTube. It came back later though. Um, so we have a lot of these, but but it's hard to know if it's YouTube or just a lot of reports that, that does this. But but but still, people are fighting against the, the free speech. That's the most important thing. Yep, exactly. So big pushback, big pushback that's going to come from this, and I think that they've overstepped their bounds. Uh, and I think that the reaction to this is just going to be too strong. So it's going to be very interesting to see how to move forward. But I hope Trump brings more attention to this issue. I think more uh, politicians just around Europe overall will bring attention to this issue because it's such